Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتك Bugun biz musulmonlarning sayyidul ayyomimiz Juma bayram kuni bilan barchalaringizni muborakbod etib, tayyorlangan dasturimizni tanishtirsak. Dasturni olib boruvchilar ko'pchiligingizga tanish bo'lmagan yangi muhojirlarimizdan birodarimiz Nusratulloh va va ko'pchiligimizga tanish bo'lgan sobiq muhojirlarimizdan Yahyo Hikmati Assalomu alaykum Jundulloh ijodiy studiyasining jumadan jumagacha dasturini doimo tinglab boruvchi aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum. Haq dinning oliy bo'lishi yo'lida baholi qudrat xizmat qilayotgan mujohid va mujohidalarimiz ijodiy guruhimiz nomidan islom ummati uchun bayram hisoblanadigan juma kuni bilan barcha birodarlarimizni muborakbod etamiz. Siz azizlar bilan yana havo mavjlari orqali uchrashishga muyassar qilgan Hakim zotga Insonlar ichidan o'z mahbublarini tanlab oluvchi va ularga mislsiz mukofotlar ato qiluvchi mehribon Allohning azizligiga hamd va sanolar bo'lsin. Shahodatga talpinishlikni ta'lim bergan payg'ambarimizga salotu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugungi juma dasturimizni bayramona kayfiyatda boshlaymiz. Tinglovchilarimizdan talablar shuki, radiolarga yaqinroq kelib, to'lqinlarni sozlab olish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agarda gunoh qilmaganlaringizda Alloh sizlarni ketkazib o'rnalaringizga gunoh qilib Allohga istig'for aytadigan qavmlarni keltirgan bo'lardi va mag'firat qilardi. dedilar. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه البخاري Abdullah ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim molini himoya qilib o'lsa, shahid u zotga iymon keltirganmiz va u zotning rasuliga ergashganmiz. To hayot ekanmiz, faqat uning o'zigagina ibodat qilamiz va o'zidangina najot so'raymiz. Mol va jonimizni fido qilib o'zining yo'lida jihad qilamiz. Alloh taolo bizni hamisha o'zining yo'lida sobit qilsin va shahodatning eng oliy maqomiga yetkazsin. Qalblarimizni o'zining roziligi yo'liga bog'lagan, ibodatlarni a'losi bo'lgan, jihad yo'liga ixlosmand qilgan Janobi Haqning o'ziga hamdlar va tasbihlar aytamiz. mu'minlarga dindan saboq bergan. Halimlik bilan sahobalarni tarbiya qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. O'zi uchun birovlardan insof, adolat talab qilganidek, boshqalarga nisbatan ham hamisha adolatli bo'lib, ularning haq huquqlarini ham to'la ado etish. Alloh taolo barchamizni komillik darajasiga yetkazsin. Barchangizga bugungi juma ayyomi xayrli va barokatli bo'lsin, aziz dindoshlar. فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung! Die islamische Bewegung Usbekistans, Studio Jundullah, präsentiert euch hier aus den Bergen von Waziristan. Das erste Mal in der Geschichte. Deutschsprachiges Radio vom Boden des Ribats. Deutschsprachiges Radio im Dschihad. Extra für euch. Exklusive Themen, Nachrichten aus aller Welt, Interviews, Neuigkeiten innerhalb der Jama'a, die Operationen der letzten Zeit und vieles mehr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز به برنامه امروزی ما خوش آمدید امروز جمعه تاریخ 27 سفر مطابق 20 جنوری رادیو صدای جندالله برنامه هفتوار از جمعه تا جمعه را به زبان فارسی آغاز نمود البته برنامه که تهیه دیدیم به تمام شنوندگانی که فعلا آواز ما را میشنوند و به خصوص به کسانی که به زبان فارسی بلدیت دارند تقدیم میگردد از خداوند ذوالجلال می خواهیم که به ما توفیق ادامه این برنامه را نصیب فرماید Помоги нам, Господь небес и земли, Чтоб сражались мы до последней крови. Помоги нам, Бисмилляхи рахмани рахим. Хвала Аллаху, Господу миров. Его мы восхваляем, и у Него мы просим помощи и прощения. к нему мы прибегаем от зла наших душ и порочных проступков. Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он введет в заблуждение, того никто не сможет наставить на прямой путь. Свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, не имеющего сотоварищей, и свидетельствуем, что Мухаммад – его раб и его посланник. Да благословит Аллах его и его семью, всех его сподвижников – и тех, кто следует религии истины до самого судного дня. Дорогие братья и сестры нашего джамаата, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слава Аллаху! Наша радиостудия «Джундуллах» впервые представляет программу на русском языке. Наш амир Мухаммад Тахир Фарух, рахимахуллах, в свое время мечтал о тех временах, когда у нашего движения тоже было бы шариатское радио на разных языках. Но Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы он стал шахидом до того, как мы смогли осуществить эту его мечту. Чтоб сажали... أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصر إسلامي حركتنا جند الله آواز راديو ستقدم قلده Aziz radio anlatıcı braderler, Tunci qitimliq Uyg'ur tilida radio anlatış bugünden boshlandi. Biz sizlarga haftaning har juma kuni jumadan jumagacha nomli anlitishni Sharqi Turkistonlik mujohid Salama va Sharqiy Turkistonlik mujohid Sayfulloh bilan birlikda ilib boramiz. Orzuyimiz, maqsadimiz tavhidni oliy qilish وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar va uning oxirgi rasuli va nabiyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha radio eshitirishimizning doimiy va yangi tinglovchilari kunlarning sayyidi juma ayyomi munosabati bilan mujohidlarning ovozi yana sizning radio to'lqinlaringizda yangrab turganiga Allohga shukronalar aytamiz. Bashariyatni bekamu ko'z yaratgan va unga aql va idrok ato etgan ulug' Robbimiz Alloh azza va jallaga hamd va sanolar va uning habibi, janobimiz, ustozimiz, shafoatchimiz yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u zotning ahli oilasiga salot va salomlar bo'lsin. Yoningizdagi kichkina FM qutisidan Jundulloh ovozi mujohidlar radiosini tinglamoqdasiz. Aziz birodarlar, Alloh taoloni rozi qilish va boshqa xayrli niyatlar hamda islom g'alabasini yaqinlashtirish orzusi bilan boshlagan ushbu Jundulloh ovozi mujohidlar radiomizning juma dasturlarining soni bugun ropparosa 100 taga yetibdi. Alhamdulillahil azim. Bu degani esa radioyimizning tonggi eshitirishlari 700 taga yetibdi demakdir. Ashkuru Yahyo aka. Labbay Nusratulloh. Ushbu 100-juma dasturimizni yetkazishda muhtaram islom ahliga xizmat qila olayotganimizga Allohga behad shukronalar aytamiz. Xuddi shunday, albatta bularning barchasi olamlar Parvardigorining o'z yo'lida jihad qilayotgan askarlariga ato etgan buyuk fazli rahmatlardandir. Bugun yangi hijriy qamariy 1435-yil Muharram oyining 12-tongi. Ha, melodiy hisob bo'yicha esa 2013-yil noyabrining 15-kunida turibmiz. Albatta, birinchi dasturimiz bilan ushbu 100-dasturimizni solishtirsak, Allohning fazli bilan o'sish bo'lgan. Ha aka, mana misol uchun agar radioyimizning boshlanishida shinavandalarimiz asosan jamoatimiz mujohidlari va mintaqadagi boshqa muhojirlar bo'lgan bo'lsalar, endilikda mujohidning ovozi alhamdulillah ko'plab mamlakatlarga yetib bordi va haqiqatlar ko'p insonlarning qalblariga yo'l topdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh xayrli va davomli qilsin. Mana shuning ifodasi o'laroq Bugungi 100-juma dasturimizni internet tarmoqlaridan to'xtovsiz kelayotgan hamkorliklar bayoni, fikr va mulohazalar, savol va takliflar hamda biz tomonidan internetdagi Jundur Rahmon saytimizda o'tkazilayotgan so'rovnomalar javoblari asosida tuzdikda, hozir shuni qadrli tinglovchilarimiz diqqat e'tiborlariga havola etamiz.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 عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ففي بغداد بغداد المعاني juma dasturidagi odatga ko'ra, o'tgan hafta davomida qo'yib borilgan kechki eshittirishlarimizni yodga olamiz. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib ba'zi mufassirlarning fikricha kalladina kafarudan murod munofiqlar ular Allohning ne'mati bo'lgan eng katta ne'mat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'lishdi ular bu ne'matga nonko'rlik qilishdi uhud g'azotida abdulloh ibn ubay boshchiligida lashkarning 3 qismini bizning fikrimizga qo'shilmadi deb olib chiqib ketdi.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 Xuddi misol hayotda aytdim, erkagimizda 20 kilo yuk ko'tarib ketayotganingiz yana 80 kilo yuk bo'lib qo'yadi. Albatta inson nima bo'ladi? Tabiiy bir u ku yuk tushadi yelkasiga. Endi u qadamini qo'yayotgan vaqtda o'ylab qo'yadi uni. Mustahkam qo'yadi oyog'ini. Bizni sizga yelkamizga ana shu Qur'on omonati bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yakshanba jurnalni solqiningan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni solqiningan ko'p sonli bir-birini qabul qiladilar bir-biriga zulm qilmaydilar bir-birini yomon ko'rmaydilar bilakis bundagi ixtilof tarafdorlari bir-biriga aslo zulm qilmaydilar balki bir-birini yaxshi ko'radilar, bir-biriga ergashadilar. Mana bu ixtilof shariati islomiyaning ijtihodiy nazariy masoillarida mavjuddir. Bu ixtilofning misollari islom shariatida juda ko'p uchraydi. Ammo yana bir ixtilof borki, ey payg'ambar, mu'minlarni jangga chorlang. agar sizlardan 20 ta sabr toqatli kishi bo'lsa, 200 ta dushmanni yengar. Agar sizlardan 100 kishi bo'lsa, kofirlardan mingini yengar. Bunga sabab ularning ongsiz qavm ekanligidir. Anfal surasi 65-oyat. Salla mana shunchalik beg'ayrat deb o'yladilar. Agar qo'llaringdan kelsa, mana mukammal jamoatni olib chiqib ketlaring. Amniyatli joyga. mani oilam mana shu yerdan oxirgi chiqib ketadi deb aytgan bizga Qorzoyev dedi. Shuncha biz nima qilsak ham qattiq bizga shunaqa gaplarni gapirdiki, biz umuman nima bo'lib qoldik? Band bo'lib qoldik. Qorziyevga hech qanaqa javob bera olmadik. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon xalifa va uni tarafkashlarini Qarsiga ayovsiz hamlalarni boshladi. Hattoki bu xitobni nashr qilgan gazetachilar ham omonda qolishmadi, ularga ham qattiq choralar ko'rdi. Bu oddiy bir uydirmaga o'xshaydi, lekin mana shu oddiy bir uydirmalar bilan musulmonlarni kunini bitkizishadi bu mal'un kofirlar. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur. Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur. yoki avlodiga yetkazadigan bir vasiyati bo'lsamikan deb gumon qilar edik. Lekin bu bechora qaysi tarafga qarasa, o'sha tarafdagi odamlar yuzlarini berkitar va engashib yerga qarab turar edilar. Bechora mazlum ko'p javdirab qaradi. Noiloj mustabid xoinlarga qarab birdan gapga og'iz juflagan edi hamonki soldatlar bodratib nog'ora chalib yubordilar. Bechora to'xtab qoldi. Nog'ora to'xtagan hamon yana "Ey xaloyiq, guvoh bo'linglar, men" degan hamon yana nog'ora urib yubordi. Nog'ora to'xtagan zamon yana baland ovoz bilan Men nohaq osilib ketayotibman. Bu gaplardan hech xabarim yo'q edi. Sizlar guvoh bo'linglar, deb qichqirdi. Bu odam bu ishlarda umuman aloqasi yo'q bo'lgan odam ekan. Buni ham dortaga olib kelib osayotgan edilar. Chorshanba. Qanistaram qana qarshi Can isterem cana karşı silahımı kuşanmış İslam degani faqat şeriatı qilamiz deb qo'l so'yish, odam derleyiş, boshqa başka ne emas. Shariat degani sizni tashlabga borgan ayagingiz balki chap Çap ayak bilan kirib, ön oyoq bilan chiqish, avukatta qanday ovqatlanish, birodaringa muomala qanday muomala, Ana shu shariat bu. Bu shariat bu. Biz o'ylayapmizki, shariat deganda faqat bu bo'lishi kerak. Bu bo'lsa shariat bor. Bo'lmas. Shu bo'lgan bo'lsa, agar muomala qo'pol bo'lgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqiga yetib boramasak, bu shariat naqis. kamil emas. Shariatni biz o'zimiz nafsimizda jam qilishimiz kerak. O qanday bo'lar ekan? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni axloqi bilan axlangan, axloqlansak, shuni muomalasi bilan biz muomala qilsak, ana shu paytda bizda shariat bor ekan. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli ixtilofiy masoillarda ya'ni ijtihodiy masoillarda hech qanday inkor yo'q Mana shu ixtilofi tanavvu, ya'ni turlanishning har xilligi masalasiga azon sifatlarini, iqomat sifatlarini namozni boshlashda o'qiladigan duolar, sajdai sahvining o'rinlari, tashahhud o'rinlari, saloti xavf, hayit namozining takbirlari va shunga o'xshagan amallarni misol keltirish mumkin. Muhojir va ansorlarning birinchilari, peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan ergashgan zotlar ulardan Alloh rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Yana Alloh ular uchun ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlarni tayyorlab qo'ydi. Mana shu buyuk baxtdir. Bizam bordik. Bordik. Birodar kulib yotibdi. Alloh qabul qilsin shahodatini. Bir kun bir muhabbatda gaplashyapti. Rozi bo'lsizlar dedi. O'zini shahid bo'lishini bilgan ekan. Keyin orada kechqurun tush ko'rganda shu birodar. Bitta yondagi birodarlarga aytgan. E men zo'r tush ko'rdim, agar men bugun shahid bo'lib ketmasam aytib beraman deganda. birodarlar e ayt ayt degan bo'yicha qolgan shu bo'yicha aytmagan shu bo'yicha shahid bo'lib ketdi birodar في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد Xo'sh Nusratulloh, siz radiomizning internet sohasi bo'yicha xodimi sifatida jamoatimizda kim kimlarga qanday savollar tushayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, Yahyo aka, jamoatimizdan Amir Soyibdan to madrasa bolalarigacha savollar tushgan. Mashalloh. Albatta, birinchi navbatda amirimiz Mujohid Usmon G'oziyga berilgan savollarni javobini tinglasak o'zlaridan. Juda yaxshi bo'lardi. Bizning amirimizga qanday savollarni berishdi agar sir bo'lmasa? Amir Soyibdan o'zlarini jangga chorlashlarini so'rashgan. Mashalloh, Alloh akbar. Alloh muvaffaq qilsin. Mazlumlarning nolalari yurak bag'rim qon qilar shahid beva bolalari qasos sol deb hayqirar zindonlarda muslimalar ko'zda yoshma soqar qon Alloh uchun taslimalar iskanjada berar jon Amir boshla bizni jangga yurak tafti bosilsin Dardlar sig'mas ushbu tanga Zolim dorga osilsin Amir boshla bizni jangga Yurak tafti bosilsin Dardlar sig'mas ushbu tanga Zolim dorga osilsin Hurmatli Usmon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aka, sog'liqlar, mazalar yaxshimi? aka siz bilan uchrashuv tashkillashtirishimizdan maqsadimiz mana juma dasturlarimiz soni ham 100 taga yetib qopti. bu 100 ta juma orasida birodarlarimiz ozmi ko'pmi xizmat qildilar alloh yo'lida ba'zilari shahid bo'lib ketdilar shu yo'lda endi siz mana shu bo'lib o'tgan juma dasturlariga bir o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz va shu borada biz tashqi davlatlardagi musulmonlar uchun birodarlar uchun biz har xil e, so'rovnomalar o'tkazdik mana shu so'rovnomalar natijasini ham inshaalloh mana shu 100 juma dasturida e, yetkazmoqchimiz. Xo'p, sizga beriladigan ilk savolimiz shuki, bu juma dasturlari, umuman radio dasturi qanday tashkil topdi? Qanday e, bir dunyoga keldi desak, to'g'ri bo'lsa kerak. Shu savolga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vahda, assolatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال الله سبحانه وتعالى أنفال سورة سدا payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib ey payg'ambar alayhissalom mo'minlarni jangga chorlang dedi mana alhamdulillah bu juma dasturlarimiz 100 soniga yetgan ekan avvalambor bu juma dasturi orqali ana shu mo'minlarni jangga chorlashlik va qolaversa bu juma dasturi qaydan chiqib qoldi? Qaydan bu yuzaga chiqdi? Kim maslahat berdi degan savolga shuni aytamizki, juma dasturlari efirga qo'yilishidan avval shu birodarimiz Asadulla Urganchini tashabbuslari bilan 1432-yil vallohu alam Qurban hayiti bayrami dasturi bo'lgan va shu dastur mm, efirga uzatilib, bu dastur tarqatilgandan keyin Alloh taolo shu dastur sababli bizga xosatan menga shu bir ilhom berib, ana shu juma dasturlarini yo'lga qo'yishlikni maslahat qilganmiz va qaror qilganmiz. Ya'ni bundan ko'zlangan maqsad shu bo'lganki, ya'ni musulmonlarning hayotidan ko'tarilib ketgan, musulmonlarning hayotidan bu juma bayram kuni ekanligi esdan chiqib ketgan. Faqat shu kufrni dam olish kunlari shanba, yakshanba musulmonlarning hayotiga kirib kelganligi uchun ana shu Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin bo'lgan juma kunini bayram kuni ekanligini butun musulmonlarga yetkazish va qolaversa bu farzandlarimizni, zurriyotlarimizni juma kuni musulmonlarni bayrami ekanligi va bu xursandchilik kuni ekanligi shunaqa ruh ruhiyat bilan shu farzandlarimizni tarbiyalash va shu muhojirlar, mujohidlarning hayotidan dunyodagi shu dasturni eshitayotgan musulmonlarni xabardor qilishlik, jang maydonida bo'layotgan amaliyotlarni yetkazib, e, mujohidlarning ahvolidan butun dunyo ahlini xabardor qilishlik bo'lgan. Asosiy maqsad shu bo'lgan. Mana shu katta niyatlar bilan boshlangan radiolarimiz nima deb o'ylaysiz? Bir haqiqatdan ham bir ko'zlangan maqsadga yetishdikmi shu radio sohasi bo'yicha? Yo hali yana qilish kerak bo'lgan ishlar ko'pmi? Mana alhamdulillah 100 ta juma efirga tarqatilgan bo'lsa, xususan jamoat ichkarisiga va mintaqa ahliga shu bilan birgalikda butun dunyo musulmonlari alhamdulillah shu dasturimizdan bahramand bo'lib hayotlarida ba'zi o'sha juma dasturlari sababli hayotlariga o'zgarishlar kelganiga biz guvoh bo'lyapmiz va ko'zlangan maqsadni ya'ni 100% shu maqsadga erishmagan bo'lsak ham, lekin ozmi ko'pmi natijasi bor deb bilamiz. Ya'ni biz qanchalik xabarimiz bo'lgan bo'lsa, oldin shu har xil filmlar, jihodiy filmlar, ma'ruzalar yo nashidalar orqali hijrat jihod yo'lini tanlab, Alloh yo'lida hijrat qilib, jihod qilamiz deb chiqib kelayotgan bo'lishsa ana shu jumalarni ta'siri o'sha e, nashidalar filmlaru filmlar ma'ruzalarga qaraganda e, katta bo'lgani ta'sirini ko'p bo'lganini biz guvoh bo'ldik ya'ni o'ylangan maqsadga yuz foiz yetmagan bo'lsak ham lekin uni ta'sirini ko'rdik usmon aka ta'sirini ko'rdik deyapsiz tashqari davlatlarda ham Э, buning samarasini biz ko'rib turibmiz ayniqsa o'sha kelayotgan maktublardan bilsa ham bo'ladi buni shu munosabat bilan biz internetdagi одноклассники ru saytida bir kichkinagina bir e, profil ochib shu profil ichida ummatga birodarlarga ba'zi so'rovnomalarni o'tkazdik mana shu e, saytimizda shunday deb yozdik Kelayotgan jumadan jumagacha eshitilishimizning 100-sonida o'tgan dasturlar haqida siz azizlarning fikr mulohazalaringizni eshittiramiz. Kimda kim harakat amiri Usmon G'oziyga biron bir savollari bo'lsa, marhamat, siz uni yozing, biz buni amir sohibga yetkazamiz deb aytdik. Shu munosabat bilan mana bir qancha xatlar kelgan, bir qancha savollar kelgan. Shulardan bir chekkadan o'qib eshittirsam, shularga ba'zilariga bir Alloh qodir qilgancha javob berib o'tsangiz. Mana o'zini muhammad vrak demokratiya degan bir kishi shunday savol bilan murojaat qilibdilar amirimiz hizbut tahrir jamoasiga qanday munosabatdalar hizb ahli sunnaga zidmi umuman olganda bu guruhga munosabatlari qanday deb savol beribdilar qisqa lo'nda javob beradigan bo'lsak Hizb ut tahrir masalasida 2005 e, yil shahid amirimiz muhammad tog'or Farog' rahmatulloh butun dunyoga qilgan murojaatlarida bu savolga aslan javob berib o'tib ketganlar Lekin o'sha filmni natijasida butun dunyoda shu o'zini hizbi Tahrir partiyasidanman deb yurgan ko'p ichiga o'zgarish kelgan. Hattoki bizga Sharqiy Turkiston, Xitoydan, Uyg'ur birodarlarimizdan shunaqa ma'lumotlar keldiki, o'sha Tohir akani butun dunyoga qilgan murojaatlardan keyin ko'p birodarlarni Hizbi Tahrirda yurgan va Hizbi Tahrirga muhabbati bo'lgan ko'p birodarlarimizni o'zgarishiga sabab bo'ldi. Hijrat qilib, qo'lga qurol olib jihad qilish kerak degan bir boshqa ruhiyat paydo bo'ldi deb aytishgan ular. Va biz ham aytamizki, hozirda bizning safimizda avval hizbi Tahriri safida bo'lgan birodarlar nomlarini aytish shart emas ularni. safimizda alhamdulillah qurol ko'tarib jamiyalarda yurishgan. Mana yana bir birodarimiz e, Mahmud Abdurahmonov degan kishi ekanlar. Bu kishi shunday savol beradilar. Amirimizdan Alloh rozi bo'lsin. Men kufr axboroti bo'yicha eshitganim OEHni bor yo'g'i 300 ta a'zosi borligini eshitib, biroz ko'nglim cho'kdi. Demak, amirimiz Usmon G'ozi jamoatni kattaytirishga harakat qilmayaptimi? Inshaalloh bu xabar quruq bo'xton bo'lib chiqadi. Biz mujohidlar bilan qalban bo'lsa ham bormiz, inshaalloh deb yozibdilar. Bu Mahmud ukamizga shuni eslatamizki, mana o'zlari ham e'tirof qilib aytayaptilar, kufr axborotidan eshitganliklarini. Alloh subhanahu va taolo shu Baqara surasida Tolut va Jolutni qissasini keltirganda, ana shunda qissada keladiki, Tolut hazratni qo'shinlari bilan shahardan tashqariga chiqib, Jolutni lashkarlariga jang qilgani ketishayotgan vaqtda shahardan chiqilganda Tolut hazrat o'zining lashkariga aytadiki, albatta Alloh taolo sizlarni daryo bilan imtihon qiladi deydi. agar kim shu daryodan suv ichadigan bo'lsa u mendan emas ya'ni meni lashkarimdan emas kimki agar ichmaydigan bo'lsa u mendandir meni lashkarimdandir magaram faqat bir hovuchgina suv ichish joizdir dedi va e, shunda keyin daryo imtihoni keldi va daryodan ko'pchilik suv ichishdi e, va daryodan o'tgan kishilar bir ozgina kishilar qoldi xolos shunda daryodan o'tgandan keyin u lashkar aytdiki ana endi bugun bu jolut va uni lashkarlariga kuchimiz yetmaydi bizni toqatimiz yetmaydi deyishdi shunda ana shu tolut hazratni lashkarini ichida allohga iymon keltirgan va allohga ro'bara bo'lishlariga astoydil ishonadigan zotlar shunday aytishdiki astag'firullah kam min fiyatin qalilatin g'alabat fiyatan kathiratan bi Vallohu ma'as sobirin. Ya'ni u kishilar aytishdiki, qanchadan qancha kichkina guruhlar borki, Alloh subhanahu va taoloning izni bilan katta-katta guruhlar ustidan g'alaba qilishgan. Alloh sabr qilguvchilar bilan birgadir deyishdi Va bu Mahmud ukamizga ham aytamizki, ko'ngillarini cho'ktirmasinlar. Va yana aytamizki, bir kichkinagina gugurt cho'p bilan butun boshli katta bitta o'rmonni yoqib bo'ladi. va u inshaalloh sizga yana eslatamizki, o'shinaqa 300 kishilik guruhlarimizdan o'nlab, yuzlab bor inshaalloh. Siz ham shu safdagilardan bittasi deb bilamiz inshaalloh. Qasoskor Muslim degan birodarimiz bunday deydilar: "Assalomu alaykum. Avvalo boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin. Ba'zi bir Ba'zi bir birodarlar faqat Tavba surasining 24-oyatini yaxshi bilib olgan. Nima deysiz? Shuni ro'para qilishadi. To'g'ri, inkor etmayman, lekin hamma qodir bo'lgan narsasini qiladimi? Ba'zilar ansonlik qiladi. Ba'zilar birodarlarni kutib olib yo'lga kuzatadi. Bular ham dinga xizmat qilgan bo'lmaydimi? Albatta maydonga borsalar shahid bo'ladi, bo'lmasa hisob emasmi? Axir birodarlarni kutib oladigan, yo'lga soladigan yoki ularga kiyim tikadiganlar ham kerak-ku. Bular jihod emasmi? debdilar. Tashqarida xizmat qilishlik moli bilan bo'lsin, o'zining yordami bilan bo'lsin. Bizni hozir sanab o'tgan o'sha minglab jamoatimizni a'zolari ko'plari yuzlab balki minglab birodarlarimiz tashqarida o'sha jamoatimizni ya'ni o'zbekiston islomiy harakatini targ'ibot bo'limiga ko'plab yordam berishyapti va o'sha turgan hollarida yordam berayotgan birodarlarga ham biz aytamiz faqat o'zlarini niyatlarini to'g'irlab jihodga yordam beraman mujohidlarga iqtisodiy ko'mak fikriy targ'ibotiy har tomonlama yordam beraman deb niyatlarni to'g'irlab olishsa bo'ldi. Ya'ni ularni bu qilayotgan ishlari ham jihod, shundaymi tashqarida? Ya'ni e, bu yerda jihod bo'ladimi deb aytishibdi, lekin e, bu maydonda yurishlikni, jihod maydoniga kelib dushmanga ro'barama-ro'bara turib o'q otishlikni e, o'ziga yarasha afzalligi bor bu narsani. Afzal narsa u. Lekin ularni ham eslatib o'tganimda niyatlarini jihod uchun, mujohidlik uchun va shu hijrat yerida yurgan muhojirlar uchun shu xizmat qilaman deb niyatlarni to'g'irlashsa inshaalloh o'sha jihod maydonida yurgan kishilarga ajri teng bo'ladigan kishilardan bittasi mujohidni ahli oilasiga yaxshilik bilan qarab qolgan va ikkinchisi bir mujohidni o'sha ya'ni qurol yorog'ini aslahasini markabini ta'minlab bergan ya'ni mukammal musallah qilgan kishiga ana shu mujohidda ajr savobi beriladi bab barobar oladi shu keyin shahidlik masalasida inshaalloh shahid bo'lishligi ham niyatga bog'liq niyati xolis bo'lishligi bilan o'sha tashqarida yurgan holda vafot qilsa shahid bo'lishi mumkin niyatini buzilib qolishligi bilan jang maydonida kofirlar bilan ro'barama ro'bara turib o'sha jang maydonida qatl bo'lsa shahid bo'lmay qolish ehtimoli ham bor ya'ni bu narsa niyatga bog'liq yana bir birodarimiz e, ismlari hoji akbar ekan Bu birodarimiz e, assalomu alaykum. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. yer yuzi musulmonlarga Alloh nusratini bersin. O'rta Osiyoga kelish va shu yerda jihod amaliyotlarini yuritish rejalari bormi amirda deb savol beribdilar. Ha, albatta bor. Rejalarimiz, tartiblarimiz bor, lekin podadan oldin jang chiqarish niyatimiz yo'q. E, mana aytibdilarki, Rossiya, Turkiya va Eronning Mashhad shahridan turib jamoat haqida har xil gaplar tarqatayotganlarga Sizning fikringiz qanday? Ularga qanday so'zlaringiz bor debdilar. Xo'p, tashqarida turib e, shunaqa har xil gaplarni gapirayotgan kishilarga, gaplar tarqatayotgan kishilarga agar bilmasdan turib bexabar holda shu gaplarni tarqatib qo'yishayotgan bo'lsa, Alloh taolo ularning gunohini o'zi kechirsin, o'zi isloh qilsin. Amin. Agar shu jamoatimizni, xususan O'zbekiston islomiy harakatini, ya'ni musofir, muhojir, mujohid jamoatni qurbonlik berib kelayotgan, shahid berib kelayotgan jamoatni yo'q qilishlik maqsadida gapirilayotgan bo'lsa, kim shu gaplarni tarqatayotgan bo'lsa, biz ularni Alloh taoloni hukmiga havola qilamiz va ular qancha tashqarida jamoatimiz ziddiga gapirishlari bilan o'zlarini haqiqiy basharalari oshkor bo'lyapti xolos. Xatlarni o'qishda davom etamiz. Shulardan biri Abu Abdulloh ekanlar. Bular Assalomu alaykum. Men Amirga hamma musulmonlar, mujohid birodarlarimizni yaxshi ko'rishimizni va safilarga qo'shilishga intizorligimizni, johil musulmon birodarlardan xafa bo'lmasliklarini, ular bilmaganidan mujohidlarni ayblashadi. Biz ham mujohid birodarlarimizni yaxshi ko'ramiz. Aka-ukalarimizdan ko'ra ko'proq debdilar. Bu yerda savol yo'q ekan. Inshaalloh bu johil musulmonlardan ko'p ham xafa emasmiz. O'zlariga ham duo qilamizki, biz safimizga olib kelib qo'yishlarini va sizlarni yaxshi ko'ramiz debdilar biz ham aytamiz alloh taolo u kishini o'zi yaxshi ko'rsin Xo'p, mana bu yerda ko'pchilik uchun qiziqarli savollardan birini beribdilar. Abdulla ismli birodarimiz. Ular jumladan xatlarda shunday savol beribdilar. Jamoatdan chiqib ketganlar tavba qilib, ortga qaytsa, ularni yana qabul qilinadimi? Jamoatdan chiqib ketishliklar o'zi aslan bir necha qismga bo'linadi. Ba'zilar bizga uchrab, bizni ruxsatimiz bilan ketganlar bor. ba'zilari qochib ketganlari bor hech kimga hech narsa demasdan ba'zilarini bo'lsa o'zimiz haydaganmiz lekin o'sha bu savolda kelgan aytilganidek e, e, tavba qilib o'zlarini qilgan ayblariga iqror bo'lib e'tirof qilib qaytib kelishsa ba'zilar o'sha e, jinoyat qilib qochib ketganlarini e'tirof qilib jinoyatlariga jazo olishga tayyor bo'lib kelsalar inshaalloh biz qabul qilamiz, lekin ba'zi bir shartlar asosida. Shartni biz qo'yamiz. Birodar shunday savol beribdilar. Savol: Men maydonga chiqa olmayman chunki meni ayni paytda shaxsimni tasdiqlaydigan hujjatim yo'q. Men o'zim ayni paytda Yevropa davlatidaman. Savolning davomi: Men to hujjatlarimni tayyorlab maydonga borgunimga qadar muallim bilan yordam berib tursam, Alloh qodir qilgancha, to men maydonga borgunimga qadar Alloh meni jonimni olsa, shu muallim bilan jihad qilganlik mukofoti jihad qilib shahid bo'lganlardan beriladigan olti sifatga men ham ega bo'lamanmi? Birodarimizga shuni aytamizki, hujjatlarini to'g'ri bo'lishida Alloh taolo kishiga yordam bersin va xizmat masalasida ham hozir yuqorida aytib o'tganimizdek yuzlab minglab birodarlarimiz tashqarida turib harakatga o'zlarini itoatlarini e'lon qilib xizmat qilishayotgan bo'lsa, bu kishiga ham aytamiz, bemalol xizmat qilaversinlar deymiz. Hamda o'sha ya'ni shahidlik to'g'risida so'rashibdi. Savollar ko'pagan shahidlik masalasida bu kishiga ham shubhani eslatib qo'yamizki, jihod degani faqat shahid bo'lishlik degani emas. jihod qilishdan maqsadimiz ham xususan O'zbekiston islomiy harakatini bir nechta shiorini shiorlari bo'lsa, shu oldiga qolgan shiorlardan bittasi yo shariat yo shahodat deganmiz. Ya'ni avvalgi bizni maqsadimiz shariat. Jihod qilishdan maqsadimiz ham shariatni yer yuzida barpo qilib, o'sha zurriyatlarni, farzandlarni shariy ruhda tarbiyalashlik. Ya'ni aytmoqchimanki, jihod degani faqat shahid bo'lishlik degani emas. Bu jihad qilishdan maqsadimiz Alloh taoloning shariatini yer yuzida qoyim qilish. Endi Alloh taoloning qazoyi qadari bilan shahodat keladigan bo'lsa, biz inshaalloh rozimiz. Va yana shuni eslatib qo'yamizki, yuqorida aytganimizdek, u shahid bo'lishlik ham niyatga bog'liq. Xolis niyat bilan to'shakda shahid bo'lishimiz mumkin. Niyat o'zgarishi bilan Alloh saqlasin o'sha jahannam qizdiriladigan qiyomat kuni uch toifa bilan Alloh taolo jahannamni qizdirsa, o'sha bir toifasi zohiran shahid bo'lgan kishilar. Ya'ni riyokor mujohid riyokor o'sha shahid. Savollardan yana biri kufr yurtlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilayotganlarga qarshi biron bir chora ko'rilyaptimi degan savol ekan. Ha, albatta, choralar ko'rilgan va ko'rilyapti inshaalloh. Lekin bu karikatura masalasi faqat o'zbekiston islomiy harakatini ishi bo'lib qolmasligi kerak ya'ni o'sha yerda yurgan musulmonlar o'sha shahar mintaqalarni yaxshi bilishadi demoqchimanki ular ham hammasi bizni kutmasdan o'z payg'ambarlarini himoyasi uchun turishsa yaxshi bo'ladi yana savollardan biri shunday ekanki o'zbekiston islomiy harakatining aqidasi moturudiy sofiy ashariymi deb so'rashibdi bu savolga biz javob beramizki biz matrudiy ham emasmiz sufiy ham emasmiz hashariy ham emasmiz va bu tashqaridagi ko'plab o'zbekiston islomiy harakatini ustiga bo'layotgan ochiq tuhmat deb bilamiz abul fayz ismli birodar shunday deb yozibdilar assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh amir sohib men abul fayzman inshaalloh kundan kunga odamlarda jihod haqida tushuncha yetilib boryapti alhamdulillah harakat chiqargan filmlar nashidalar va darslarni internetdan ko'chirib qo'ldan kelgancha tarqatib kelyapmiz inshaalloh harakatga g'oyibdan muhabbatda bo'lgan juda juda ko'p birodarlar bor va ko'payib kelyapti alhamdulillah sizga savollarim bor edi amir sohib birinchi Suriyaga ham harakat mujohidlari yuborilganmi? Ikkinchi, Ozodlik va BBC radiolari shunaqa xabar tarqatib qoladi. Harakatning faoliyatini uzoq yillardan beri kuzatib kelayotgan pokistonlik jurnalistning aytishicha, so'nggi yillarda ular Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo chegaralariga yaqinlashishga urinishmoqda. Ammo shunisi ayonki, yo'l boshchisi Tohir Yo'ldoshning o'limi ortidan O'zbekiston Islomiy harakatining faoliyati ancha zaiflashgan va hujumlarning sur'ati yu ko'lami ham avvalgidek emas. Shu gapga javobingiz qanaqa? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bu Abul Fayz ukamizga aytamiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin, uka. O'sha ya'ni jamoatimiz uchun qilayotgan harakatlaringizni, o'sha nashidalar, darslarni tarqatayotgan ekansiz. Alloh taolo qilayotgan xizmatingizni o'zi qabul qilsin va o'zi davomli qilsin. Va u pastda bergan savollaringizga shuni javob beramizki, biz inshaalloh qaysi kufr davlatiga qachon imkoniyat topsak uramiz deb qo'yganmiz va uramiz inshaalloh faqat bu yili maqsadlarimizga 100% erisha olmadik lekin shunga qaramasdan ichkarida tashqarida ancha jihodiy faoliyatlarimiz bo'ldi abdulloh bismillah deb yozibdilar o'zlarini ismlarini amirga bizni nomimizdan assalomu alaykum juma dasturlariga ham Alloh rivoj va mujohid mujohidalarga foydalik bo'lsin va tashqarida yurgan aka-ukalarga opa-singillarga ham salomlarini yo'llabdilar. Va alaykum assalom. Alloh rozi bo'lsin. Aka mana e, ishdan bo'sh vaqtlarda juma dasturiga kelayotgan fikr mulohazalarini o'qiymiz, tinglaymiz, muxlislarimiz so'zlarini eshitamiz. Ular shunchalik kutishyaptiki, juma dasturini intizorlik bilan nima uchun e, juma dasturini o'sha kunni o'zidayoq internetga chiqarmaysizlar buni iloji yo'qmi tezroq chiqarishni e, shu savolni ham sizga berishimizni so'rashgan yaxshi bu o'rinli savol e, bu savolni o'sha ish egalariga shu ish ahlilariga berilsa javob berishadi inshaalloh hurmatli muxlislar inshaalloh bu savolingizga ham internet bo'limimizning mas'ullaridan inshaalloh javobni olasiz Alloh yuzga solmasin Amir boshla bizni jangga yurak tafti bosilsin Dardlar sig'mas ushbu tanga zolim dorga osilsin Amir boshla Usmon aka mana inshaalloh internetdan kelgan xatlarga ham ozmi ko'pmi javob berildi. Endi mana shu tashqarida yurgan musulmonlarga, ummatga so'zlaringiz bo'lsa, nasihatlaringiz bo'lsa. Xo'p, tashqarida yurgan million-million musulmonlarga shuni eslatamizki, mana hozir internet degan bir qulaylik chiqqan. Aslan bu internetdan kufr millati islom ummati foydalanyapti. Lekin aslan buni kofirlar o'zini foydasi uchun chiqargan bo'lsa ham, lekin shu internetdan foydalanayotgan million million musulmonlarga shuni yetkazamizki, bu behuda bu internetda vaqtlarini o'tkazib, bir-birlari bilan talashib, tortishib o'tirmasdan, ya'ni shu internetdan ummat foydasiga, musulmonlarning foydasiga va jihad diyorlarida yurgan, jihad maydonlarida yurgan mujohidlarni foydasiga ishlatilsin deymiz. Ya'ni mujohidlar tomonidan chiqarilayotgan filmlar bo'lsin, da'vatlar bo'lsin, har xil maqolalar bo'lsin, bularni ummat uchun, din uchun bularni tashqariga tarqatib yoyilsin. Qulog'iga yetib bormayotgan musulmonlarga shu da'vatlarni yetkazilsin. Bu gapimni men Rossiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, butun dunyoda yurgan, xususan internetdan foydalanayotgan barcha musulmonlarga aytaman. Ya'ni umrlarini, vaqtlarini behuda g'aflatda o'tkazishmasin Ana shu katta bir qulaylikdan, katta bir imkoniyatdan foydalanib qolishsin Gunoh, fasodni ichiga kirib, aldanib, behuda o'zlarini chalg'itib, vaqtlarini o'tkazmasdan, shundan dinni foydasiga, musulmonlarning foydasiga ishlatsin, o'zlari ham foydalanib qolishsin. Boshla bizni jangga yurak tafti bosilsin dardlar silmas ushbu tanga zolim dorga osilsin Amir boshla bizni jangga yurak tafti bosilsin dardlar sig'mas ushbu tanga zolim dorga osilsin Obbo Nusratulloh uka, bu zamon-zamon yoshlar zamoni bo'lib, ajib bir internet degan imkoniyatlar chiqib, biz vaqtimizda bu narsalar yo'q edi, hatto yetti uxlab tushimizni ham ko'rmagan ekanmiz. Endi bu internet deganlaringizda yana nimalar e, bo'ladi? Internet o'zi avvalambor bir shunaqa qulay narsaki, dunyoning istalgan chekkasiga kompyuteringiz orqali biron narsa yuborishingiz mumkin. Katta-katta fayllar, filmlar, hatto bepul qo'ng'iroqlar amalga oshirishingiz mumkin. xullas bu hozirgi asrga juda bir qulay va ommabop bir eng muhimi bu olamiy jihodni qo'zg'atishga kuchaytirishga ko'paytirishga eng qulay aloqa vositalaridan ekan inshaalloh ha shunday aka Xo'p, endi shu internet sohalaringizda yana nima ishlar qilyapsizlar bu internetdagi Jundur Rahmon saytimizda so'rovnomalar o'tkazganmiz va muxlislarimizga har xil savollar bilan e, savol yo'llab ularni fikrlarini javoblarini olganmiz ya'ni bu bizni yoshlik vaqtlarimizda maktablarda-yu bu oliygohlarda haligi viktorina deyilgan bir uslubda bo'libdi-da. endi viktorinada sovg'a bo'ladi hmm. biznikida sovg'a yo'q faqat muxlislarimizni fikr mulohazasiga qarab turib keyingi faoliyatlarimizni olib boramiz Hmm. ya'ni muxlislarimiz bizdan ko'proq nimani kutyapti nimani qo'yishimizni iltimos qilishyapti yoki ularga nima yoqadiyu nima yoqmaydi mana shular haqida so'rovnoma o'tkazdik va shuning natijasi ham inshaalloh keyingi rejalarimizga ta'sir qiladi keyingi ishlarimizga ta'sir qiladi inshaalloh mashaalloh alloh baraka bersin mana hozir shulardan bittasini e'lon qilamiz ho'p savolimiz shunday bo'lgan sizga juma dasturidagi qaysi mavzular yoqadi birinchi javob mujohidlar bilan suhbat keyingisi yo'ldagi shaytonlar uchinchisi sahobalar hayoti, to'rtinchisi sahiynislar bitiklari, beshinchisi bular emas boshqasi deb yozilgan. Ya'ni bu siz tomonidan qo'yilgan savollar tartibimi yoki shu mavzular olgan o'rinlarning joylarini aytyapsizmi yo? Yo'q, bu savollarning tartibi. Endi o'rinlarni e'lon qilamiz. Xo'p, qani? Xo'p, birinchi o'rinda hozircha ketayotgani bu mujohidlar bilan suhbatga tashqaridagi muxlislarimiz ko'proq qiziqishar ekan. Bu Nusratullo zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari deb degan nashid bilan boshlanadigan mavzumi shu? Ha, xuddi shunday. Ya'ni shu birinchi o'rinda oldi deyapsizmi? Yo'q, hali olmadi, so'rovnoma ketyapti. Ha, davom etyapti. Hozircha birinchi o'rinda turibdi. Endi aka, mana tashqaridagilarni, muxlislarni inobatga olib, mana shu mujohidlarimizdan bo'lgan bir suhbatni eshittirsak. juda soz. Bizlarga dars bu johidlar afsona bu johidlar Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari. Islomni izzat Endi safar qilib kelyapmiz. Borsak bitta uyga kirdik birinchi. Kechasi bilan mashinada yurib borib, bitta uyga kirdik, bomdodga yetib borib, keyin bomdodda o'qib, ba'zilar endi hamma charchagandi, uxladi keyin qayerda haligi vertolyot tushdi deb eshitdik. qayerda desak shu dedi shu o'sha tol bilan eshitgansiz ha shu radiolarda gapirib rasalik qilyotgandi 10 bittasinimi tasini ushab ketibdi ichidan shu vertolyot ichidan hmm, keyin qanaqa bo'ldi desak u Allohning izni bilan xostan ko'tarilgan ketayotganda havo bulut bo'lgan havo rossa qattiq bulut bo'lib yomg'ir yog'ib o'zi qo'nib qolgan yo'lni ko'rmasdan tuman bo'lib o'tirgan soy ichiga boshqa daralarga tushmasdan tolplan darasiga tushib qolgan o'zi bitta dara shu mangal dara deydi mangal dara bu yog'i cho'tra bor cho'traga tushganda ham o'sha qutulib ketar ekan keyin ansorlar yugurib borib ba'zilar cho'chib endi quroli bo'lmasin haligi bo'lmasin deb yugurib borsa haligi lo'tchilar tushib xalqdan so'rayotgan bo'lgan beda milliy urdi bormi arbakay bormi deb xalq yosh bolalari ustidan kulib ha o'zimiz zarbakaylar bor deb turib toliblarni chaqirib kelgan keyin toliblar kelib toliblarni ko'rib haligilar yana qochib vertolyotga minib yana ketmoqchi bo'lgan qaytib keyin toliblar jilsang otamiz deb turib bitta ikkita o'q otgan vertolyotga shishalarga keyin ular qo'rqib to'xtatgan shu 4 ta turk bitta qirg'iz ikkita ukrainmi shunaqa keyin haligi bor ekan bitta tarjimon qobili turklari musulmonmiz deydi o'zini keyin shunaqa qilib ularni ushab olib ketishdi olib ketishgan ekan keyin borsak o'shani ko'rdik yoni bo'lgan ekan biz borsak o'sha soyda turgan ekan u uchuvchilarni nima qilgan keyin uchuvchilarni sotdi dedi ba'zilarini sotgan keyin ba'zilariga bitta ikkita qo'mondon bor ekan ushlangan o'shalarni almashtiribdi kimdir aytdi o'ntaligini almashtirdik dedi o'nta bandi bittasiga shu keyin taliga qirg'izi ham o'zini musulmonman derkan o'zi namoz o'qimaydi tahorat qil desangiz qo'li bilan faqat betini yuvib qo'yadi menga shu yetadi dadasi hojiga borib kelgan ekan dadamni hoji menga yetadi deb yuribdi siz ular ko'rdingizmi gaplashib shu qirg'izi bilan gaplashdim shu qayerdansan kimsan deb shu turklari bilan boshqalar bilan gaplashmadim keyin haligisi bilan gaplashdim afg'on qobillik bilan men tavba qildim men toliblar bilanman deb yuruvdi o'sha yerda u vertolyot qanday yaxshi shu vertolyotni birinchi grantomet otishgan grantomet portlamay qolib keyin bakidan ochib turib yog'ini to'kib turib o't berishgan u vertolyot bir haydab ko'rishmaganmi yo'q vertolyot haydashga qiziqishmagan shekilli uni tushishi bilan reski kechqurunga mek gumpaqlar aylandi dedi o'sha kuni kechasi bilan aylandi dedi shuning uchun vallohu alam amerikanslar yana olib ketmasin deb yoqishgan ichidan bitta faqat GPS GPSini olishgan ekan katta bir GPS shu zo'r uchoqlarni GPSi boshqa hech narsasiga tegishmagan omadinglarmi desam toliblar kulib imorat bo'lib qolsa biz buni ichida kartoshka piyoz sotamiz u lechchilar nima bo'lgan O'sha hammasini almashtirishdi shu bitta qobili qoladi oxirgi. Bitta qobilisi o'shalarda yuradi. Qochib ketmaysanmi desam, yo'q, men tavba qilaman. O'zini ixtiyoriga qo'yishsa ham qochmasdan yuradi. Men talib bo'ldim. Guvoh bo'lgan o'z qissalari, islomni izzat va onlari, tarixni bitgandir qoldir. E, mashalloh, ajib qissa bo'pti-da. Yahyo aka. O'la bay. Ikkinchi o'rinda sahobalar hayoti ekan. Mashalloh. Uchinchi o'rinni hozircha yo'ldagi shaytonlar mavzusi ketyapti. Men hmm. o'zimcha taxmin qiluvdimki, bu sahobalar hayoti birinchi o'rinda olsa kerak deb o'ylovdim. Endi ikkinchi o'rinni olish tabiiy, chunki internetda sahobalar hayotini bemalol o'qishingiz mumkin, hmm. lekin hamma saytdan mujohidlarning ovozini eshitish qiyin, ular bilan bo'lgan suhbatni eshitish ham qiyin. Xo'p, 3-o'rinda yo'ldagi shaytonlar. Bu shayton zotiga yana bo'lib ham yo'ldagi shaytonlarga qiziqadiganlar ham bo'lar ekanda. Bor albatta. Keling shu munosabat bilan yo'ldagi shaytonlar mavzusini parcha-parcha qilib eshittirsak nima deysiz? Qani yana bir eshitamiz. Bir eslatma bo'lar edi. Juda soz. بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة ular menga aytdiki qayerga ketyapsan shu qorisoyev ya'ni toyirjon akani jamoatiga ketyapman e ular aytdi nima qilasan u jamoatda ularni iqtisodi singan o'sha yerda aytibdiki jamoatda ta'sir qattiq ko'pchilik chiqib ketgan u jamoatdan yomon ta'sir kuchli qattiq ta'sir qiladi shunday munkarlarni ham o'sha tohir aka yaxshimas ekan zolim odam ekan siz qayerdan eshitdingiz nima to'g'risida eshitdingiz desam u kishi boshqa bir kishini aytdi mana shu odam e, turkiyada bo'lgan turkiyada shu bir kishi bilan ko'rishibdi shu odam bilan ilmli odam ekan shu odam bilan qiynalib qolasiz biz erkinlik izlab chiqqan bu yoqqa erkinlikdan mahrum bo'lamiz erkinlik ekan undan keyin aytdiki keyin ular bilan aytdiki bu yerda shariat yurgizildi deydi man bu gapdan suyundim u yerda shariat yurgizildi xatolasang erkalani erkalan yo'lda ot talashyapti keyin bu shu gap to'g'ri ekan birodar uyoqdan keting siz erta yo'lga chiqingda bironta joy borib tursangiz taksi nima qilsangiz taksi jo'nattiramiz deyishgan manga jamoatni eng asosiy rukni shariat ollohni hukmi bilan ish yuritiladi alhamdulillah biz shuni xohlaganimiz uchun ish oila bilan ketayotganlar uchun achinyapman siz to'rtta bolangiz bor siz ikkita shular shular gaplar gapirishdi keyin men bundan anig'ini bilish uchun shunaqa uka shunaqa deyapti dedim biz oila bilan dedi bolaligini bilishimiz kerak dedim shunaqa deyapti otadi o'ldiradi qisqasi kurayda turmaydigan gaplar dedim unaqa bo'lmasa kerak oilalilar ta'lim oldirgizib sangarga chiqarib joyga hujum qilamiz deb orqasidan borib otib oilasi bor bo'lsa keyin o'zini eski muhojirlarga uylantirib qo'yagan oilasini deb tushunadi deyishibdi uyiga borsang qo'qqis ayolni ko'zingni tushib qolsang kallangni oladi deyapti bo'ldi to'xta dedim mashinamizni oshishi bo'lmadimi desam nega dedi payg'ambar birinchi qarash o'zingniki ikkinchisi shaytonniki deb keyin shubhalandim keyin ayollar o'rtasida oilam ancha nima kelisholmay bo'ldi oilam yig'ladi bular aqidasi bular boshqacha aqida bularga ishonmanglar bular unaqa bunaqa boshini oladi boshqa qiladi islomda odam o'ldirish mumkin emas harom deb bizlarga ey birodarlar ko'zingizni ochinglar bunaqangi yolg'on tuhmatlarni gapirmanglar bunaqangi yolg'on kizib gaplarni gapirmanglar ha u yoqqa borsang seni qattiq malomat qilishadi senga bir josusga qaragandek qarashadi butun dunyodagi yer yuzidagi musulmonlarni dinini oliy qilaman deb yurgan birodarlarga sizlar rosa shariat hamma narsaga shunaqa qattiqki deb qo'rqitibdi rosa keyin qaynatam kelib bizga aytib bergandan keyin alhamdulillah allohga shukurki olloh o'zi bizni ko'zimizni ochib qo'ygandi aytdik bizga shu qattiq jamoat kerak boshqa jamoat nima kerak bizga deb keyin shunday gap chiqib o'zidan gap chiqibdiki shunaqa jamoatni odamman chiqib kelganman deb keyin qaynatamga gapi ochilib shuni ismini aniq aytib bera olasizmi ismi abdulloh abdullohni o'zimi abdulloh o'sha odam yo'ldan uradi turkiyada turkiyada shu odam o'sha yerda turib har xil yahyo aka mana internetdan savollar kelyapti shularning ko'pchiligi turkiyadagi muxlislarimiz e, mana bu yerdagi Abdulloh Buxoriy ismli kishini taniysizlarmi? Bu haqiqatdan ham avval harakatda bo'lganmi degan savollarni berishyapti. Mana siz eski muhojirlarimizdansiz. E, shu kishi haqiqatdan ham jamoatda bo'lganmi? Bu hozir Turkiyada Abdulloh Buxoriy nomi bilan yurgan kishi haqiqatan ham ilgari O'zbekiston Islomiy harakatimizda a'zo bo'lib yurgan va uni bizning jamoatimizda bo'lishi to amerika yetakchiligidagi jahon kufrining afg'oniston islomiy amirligiga 2001 yili qilgan hujumigacha u bizning jamoatimizda edi o'shanda o'z xohishi bo'yicha ya'ni beijozat chiqib ketgan odam bo'ladi uni jamoatdagi nomi abdurahmon edi hozir u kishini yaqindan tanigan yaxshi bilgan hoji soyibga so'zni beramiz Marhamat. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير hozir judayam faoliyatda bo'lib turgan Turkiyadagi Abdurrahmon e, ismli kishi haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman va xususan bu odamni e, turk istixboroti o'zbekiston istixboroti bilan aloqasi kuchliligi va o'zbekiston islom harakatiga qarshi olib borgan faoliyatlar haqida bo'lgan ma'lumotlar bazasini aytib mhmm. o'tmoqchiman hop o'sha nimada ham aytib o'tadi musabni o'zini kelishi undan oldin muzammilni kelishida ham e, turkiyaga aloqaga chiqqani turkiyadagi bo'lgan nimalar o'sha abdurahmon o'sha abdurahmon bu bola Abdurahmonni tarixi man bilgan tarixim Pokistonda Karachida e, daftarga mas'ulmi yo mas'ulga yordamchi munosabat ishlab yurgan vaqtda bu yovib qoladi va bir qancha harakatni mablag'ini olib chiqib ketgan bo'ladi. Shunda Saudiyada paydo bo'lib qoldi bu odam. O'sha vaqtda Burxon umraga bordi. Va qoraka tarafdan buyruq bo'lgan ekanki, san o'sha Abdurahmon bilan ko'rishgin, uchrashgin, nima da'vosi bo'lsa, bitta kastaga yozib kelgin ishda o'sha o'sha bolani masalan biz hech qanday bolaga qarshilik ham boshqa ham qilmadi chiqib pulni ham yo'q qildi bir qancha pulni va biz ziddimizga agitatsiya ham qilib yuribdi degan ekan qor aka shu maqsadda burxonni olib man bu odamni istab keldim bizni kelganimiz bilib bu odam butunlay yo'q bo'ldi vaholanki undan oldin e, hamshaharlarga o'sha yerdagi ulamolarga boshqalarga arab tilini bilganini o'qigan odam hammaga borib juda ham xunuk gaplarni gapirgan hatto shu darajada gaplarni gapirganki go'yoki harakatni amiri shunday bir zolimki o'zini fikriga qarshi bo'lgan e, nafarlarni olib borib ichiga tiqib tagidan o't yoqib azoblab qaysilsa bo'yinsunsa chiqarib bo'lmasa o'sha yerda yoqib yuboradigan darajadagi bir zolim deb ta'riflagan endi buni man bizni o'zimizga dars berib yurgan ustoz shunaqa bir ta'sirlanib tohirjon shunaqa zolim ekan deb gapirgani xudodan qo'rqing deb rad bersa buni shu aytganligi haqida aytgandi. Shuning uchun men aytamanki, erta shunaqa bir agitatsiya yurg'izdi va biz borganda bu odam qochib ketdi va har yo'l bilan bu odam bilan ko'rishga harakat qilsak, biz bilan ko'rishmasdan o'sha qochib ketgancha Dubay, Dubaydan keyin Turkiyaga kelib, o'sha yerda istiqror topib, faoliyatni o'sha yerda kuchaytirgan ekan. Amirlik qilgandan keyin o'sha ketganlar safida ketgan, xiyonat qilganlar safida xiyonat qilgan odam. Hop bundan keyin Turkiyada qilgan faoliyatlaridan Turkiyadan bir e, Fuzayl ismli toshkentlik bir birodar keldi. Bu Madinadaligi vaqtimda Madinada hajda kelib aytdiki, buni men tanimasdim. O'sha Madinada o'qiydigan e, birodarlari bor ekan, meni tanishlarimdan. Shu birodarlar aytdiki, shunaqa bir Fuzayl degan birodar kelgan. Bu Turkiyada ham o'qigan, Misrda ham o'qigan. E, Hanafi fiqh mazhabida yaxshi bir ancha ilmli bola shu harakat haqida ko'p savollari bor ekan sizdan so'ramoqchi edim keyin ko'rishdim bola bilan nima gaplaring bor desam aytdiki turkiyada o'qib yurgan vaqtimda dedi shu abdurahmon shu odam qo'lida o'qiganman dedi va shunda ko'p harakat haqidagi berilgan qattiq ayblovlarga sabab nima bo'lganman guvoh bo'lganman shularni o'rinli o'rinsizligini bir ta'kidlamoqchiman nimalarga guvoh bo'lganingiz desam aytdiki o'zbekistondan qirg'izistondan jamoatli keladi dedi abdurahmon bilan ko'rishadi, o'zbekiston islom harakati haqida so'rardi va hammasiga doim bir xil ravishda e, zolim jamoat e, bularga borgan odam yo o'ldiriladi yo u bo'ladi yo bu bo'ladi faqat qaytarardi dedi e, qaytgani qaytdi qaytmagani bo'lsa buni turk istixboroti yo boshqasi orqali yo qamatib yuboradi yo ushlab chiqaradi shunaqa holatlarni o'zim guvoh bo'lganman shunga dedi man hayron bo'laman u tarafdan istixborotga aloqasi bor bu tarafdan mujohidlarga aloqasi bor shunga ishonch hosil qilmagandi hozir bu birodarlar aytdiki bu odam o'zbekiston islom harakatiga aniq yaqin odam deb aytganligi uchun sizdan so'ramoqchiman dedi man shunday birodarga ko'rgan bilganlarimni aytib berdim shunday shunday bo'ldi dedim va undan keyin u birodar aytdiki bo'lmasa dedi man e, o'zim ximiya sohasida shug'ullanganman dedi e, onasi ximik bo'lgan ekan toshkentda uyda mukammal laboratoriyamiz bor dedi man o'zim portlatish shunaqa qiziqqanman borib shu malakamni ham oshiraman va o'zimdagi tajribalarni ham borib o'rtoqlashaman degan maqsadda bu yoqqa yo'l so'radi mandan birodarga yo'l ko'rsatdim va u chiqib ketayotganini shirinlar bilardi nimadagi buni turkiyaga kelish bilan ushlab o'zbekistonga topshirildi man orqasidan so'rab surishtirsam o'sha eng yaqin tanishi o'sha madinadagi abdulaziz degan birodar e, aytdi yaqinda xabar keldida o'zbekistonda toshkentda podvalda bir odam bu turkiyaga yetib kelay deganda suriyada bir telefon qildi hozir dedi bir ikki soatdan keyin antokiyaga kiraman dedi undan keyin istanbulga borsam dedi istanbulga telefon o'sha yerdan telefon qilaman va sizdan u yog'iga yo'l olaman degandi undan keyin qayta telefon qilmadi hatto man turkiyaga kelib istadim bu bolani turkiyaga kelganimda istasam aytishdi shu yerdagi bolalar shunaqa sifatdagi bola kelgan bir ikki marta ko'rganmiz lekin shu bilan yo'qolib ketdi qayerga ketdi bilmadim keyin mm, man peshovorga yetib kelganimda u abdulaziz birodar bilan gaplashgandim shuni odam turkiyadan topolmadim desam u aytdi manga yaqinda ma'lumot keldi hozir o'zbekistonda ichki ishlar podvalida yotibdi bolalar turkiyada faqat buni kelgani kelishini abdurahmondan boshqa hech kim bilmasdi abdurahmonni bilishini sababi abdurahmonni hozirgacha madinada shu bola bilan bitta hujraga tiqib qo'ygan bolalari bor bu bolaga ko'p qatti tayinladim qayerga ketyapganingiz hadafingizni hech kimga aytmang keyin bitta sherigi bor edi shuni ko'p da'vat qilarkan hujrada shu orqali hujraga gap tarqalgan va abdurahmonga xabar yetib kelgan abdurahmon buni keladigan kuni vaqtigacha bilgan turkiyada va bu bolani yana faoliyatlaridan turkiyadagi o'sha jamoatlarga e, o'sha jamoatga qilgan zarar nimalardan hop jamoatga ansor bo'lish imkoni mumkin bo'lgan hamma jihatlarni istixborot orqali bekitgan Turkiyadagi. E, balki o'sha bekitish ham mm, nima emas, o'z tarafga burgan shkalanlarni. E, bizga qarashli bo'lgan turkmi, boshqami Turkiyadagi hammani shu orqali Turk istixboroti ma'lumot oladi, shu orqali tahqiq qiladi. Masalan, misol. Misol, e, avvalambor o'zimni umrimda o'tgan. Hop, mani Turkiyaga borib bir necha marta telefon almashtirdim. SIM kartda. Har almashtirganimda shu bitta odam e, hojakan oldiga kelib ketib yurardi. U bilan aloqasi borligi aniq edi. Faqatgina hojaga kelib o'zini hojaga xizmat qilayotgan boshqa qilib ko'rsatib, meni telefonimni olib ketardi. Va shu asnoda men shaxsiy o'zini nomiga telefon olgan bir kishi bilan aloqaga chiqib turardim o'sha saytda qilib bergan kishi mani telefonimni abdurahmon istixborotga yetkazgan ekan istixborot mani telefonimni tekshirib borgan kim bilan aloqa qilyapti hamma aloqa qilgan odamlar beadres ko'chadan olingan sim kart bitta shu odam sayt yasaydigan odam endi u odam umuman e, mujohidlarga aloqasi yo'q odam endi bu odamni adresi ham aniq joyi ham aniq ishxonasi hamma yoq aniq shu odam bilan aloqa qilaman shu odam uyiga kelib bosgan bosgan bir vaqt menga telefon qildi bu odam hech telefon qilmagan bu odam telefon qilib keyin ish bor dedi keyin mani boshqa ishlarim bor edi biroz beparvo bo'libman allohni fazli bilan peshinda telefon qilgan bo'lsa man asrda bordim o'n ikkida telefon qilganda beshda bordim man borsam aytdi soat 3 gacha kutib o'tirdi biladi turk istixboroti keldi uyimni bosdi hamma yog'im tintuv qildi kompyuterlarim qolmadi hamma yog'imni telefonlarimni tekshirib chiqdi Sen bilan qattiq aloqa topganimizni qattiq o'rgandim man faqat shu internet orqali aloqa qilganman shu orqali keldi sayt yasatyapti manga dedim sanga qilayotgan saytlarimni ham ko'rdi soat uchgacha o'tirdi san kelmaganingdan keyin sezib qoldi bu kelmaydi degan xulosa bilan soat uchda chiqib ketdi uyimdan Men soat 5 da bordim o'shandan keyin bir kundan keyin chiqib ketdim bu bir tarafıydı. edi hop bundan tashqari ammor birodarni ham tahqiqida shuni qo'li bor ammor aytishicha hop jamoatimizga kelib ketadigan ansor shu kuruşken de etti. aytdi shu abdurahmon taniysanmi dedi aytdim shu shu ishlar bilan taniyman desam biz ham buni bilamiz dedi turkiyadagi ansorlarni buradi burmaganini hukumatga chaqib bo'lsa ham tinchitadi hop hmm. o'zbekiston qirg'izistondan kelayotgan nechta jamoatni orqasida yuzlab minglab odam bor jamoatlarni qaytargan hmm. jihati bo'lyapti saudiyaga bu fikrni bergan saudiyadagi bo'lim ahli ilm birodarlarga shu fikrni bergan ya'ni bularni e, silsilasi shunday mustahkam bu yerda ham odam bor abdurahmon uyoqdagi odam odami o'zbekiston bilan aloqasi bor bularni o'zbekiston moskvadagi haligi o'zi aytgan haligi e, musa bergan ma'lumotlarda <coughs> sepochka hammasi bir biriga bog'liqda hmm. turkiyada o'zim ko'rganim yo'q o'sha bir madrasani e, shayx hisoblanadi shayx soqoli bo'lsa o'sha ko'zoynalik dedi istanbuldami istanbulda zaytunburun degan joyni ko'chasi bilan bilmayman maqsad zaytinburunda shu o'zbeklar madrasasida saman qilar ekan shu madrasani yuritib turuvchi mudiri shayxi hisoblanadi vaholanki istanbulda beiqoma bepasport o'sha qilib turish qiyin turkiyada bu o'zini mashhur qilgan chunki bemalol turk istixborotidan ham o'zbekiston istixborotidan ham tashna odamlar chiqib istaydida buni va o'shda buni odamlari bor mashhur qiladigan o'zbekiston islom harakatdan chiqqan mujohid mujohid oti bilan tanlangan bola mujohid turkiyada yashaydi kimi jihodiy faoliyat haqida ma'lumot olgisi kelsa bolaga borsa hamma ma'lumot bor degan hatto e, ikki ming beshinchi yilda shunaqa e, nimalar ko'payib ketganligini o'sha kelib ketib yurgan birodarlardan bittasi akram degan o'shlik birodar shu bola aytdiki shu turkiyaga har kelgan ketganimda shu olam shu odamni ko'raman shunaqa shunaqa shubhali savollarni beryapti bu savolga nima deb javob berasizlar bu savolga nima deb javob berasizlar deb manga bir qancha o'sha harakatdagi qilingan fitnalar bor shu haqida savollarni berganda tegishli javoblarni bersam borib ba'zi birodarlarga yetkazgan ekan maqsad bu bola o'shda ham odam bor o'zbekistonda ham odam bor shu mish mish tarqatiladiki shu turkiyada shu mujohid bor ekan kim jihodga boradigan bo'lsa shundan bir maslahat olsin ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء Birodarlar, balki oxir zamon bo'ldi, musulmonman deganlar yov tomon bo'ldi, mujohidlar el og'zida yomon bo'ldi, birodarlar, balki oxir zamon bo'ldi. Qo'lim titrar qo'lni ochsam iltijoga, kuchim yetmas qo'l ko'tarsam amriqoga, Avom xalqim qaram bo'lgan Rusiyoga birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Ko'p odamlar bugun g'arbga og'inmishlar, turli munkar ixtirolar sog'inmishlar, g'arb ko'targan kashfiyotga sig'inmishlar. Birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Ko'z tikarmiz ortda qolgan diyonatga, imomlar ham qo'l ursalar xiyonatga, keksa dunyo qadam tashlab qiyomatga, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Buxoroga bugun boqmang ilm bor deb, ilmsiz el yovni bilmish hukmdor deb, g'ayri dinni endi aytar xudoyor deb, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi, ma'rifatsiz o'sar bu kun o'z O'spiringa pand bera olmas endi chollar, qizchalarga gap otarlar oqsoqollar, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi, musulmonlar o'g'il boqmish otang boy deb, boshqalarga qizini maqtar yuzin oy deb, mozorlarda qo'y so'yarlar aziz joy deb, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi, sahnalarda turib iblis qilsa xonish, Surq etolmas bunga minglab ahli donish, qayga ketgan oxirat deb kuyib yonish, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Yahud ahli jami elga yovchi qo'ydi, haq deganni ovlamoqqa ovchi qo'ydi, suluv qizlar yigitlarga sovchi qo'ydi, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. odamlar ham kundi yolg'on yashiqlarga Xiyobonlar to'ldi oshiq ma'shuqlarga butun dunyo mahliyo kuy qo'shiqlarga birodarlar balki oxir zamon bo'ldi ajablanmang balo kelsa bul jahonga yigit qizlar to'lib qolgan xiyobonga, to'y bozorlar makon bo'lgan qiz juvonga birodarlar balki oxir zamon bo'ldi ko'p kimsalar din yo'lida qilsa hijrat zaif aqlin aldamoqda ayshu ishrat uvol bo'ldi asl islom toza fitrat, birodarlar, balki oxir zamon bo'ldi. ahdlaridan kechib birdan o'zgararlar, xiyonatga sadoqatlik deb qararlar, tag'in bunga soxta hujjat axtararlar, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi, shijoatli mujohidlar cho'kib ketdi. Haqda turgan jamoatni so'kib ketdi, din ustiga loyqa suvlar to'kib ketdi. Birodarlar balki oxir zamon bo'ldi, bezor bo'ldik ortga qochgan qochoqlardan, mo'minman deb yovni quchgan quchoqlardan, pisib yerdan boshqa ko'tarilgan uchoqlardan birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. G'animatlar olsa ummat g'amlan olmas, tajovuzlar ko'rsa ham ko'z namlan olmas, mujohidlar bir makonda jamlan olmas, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Jangga kirmay bizni dushman yutib ketdi. Pichoq sanchib suyaklardan o'tib ketdi, qorilarni hujralardan tutib ketdi. Birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Bugun Robbim bir deganlar kechar jondan, endi Endi hatto mehr ko'rmas namozxondan zamin tayyor chiqsa Mahdi Xurosondan birodarlar balki oxir zamon bo'ldi odamlarning qilmishidan turibmiz lol. Musulmonman deganlarda ushbu ahvol zamin bo'ylab kezib yurmish balki dajjal birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Shul xavotir chulg'amoqda dilni takror. Bul misolni xoh oling, xoh qiling inkor, biroq og'ir fitnalardan bo'ling xushyor, birodarlar balki oxir zamon bo'ldi. Mana aka, alhamdulillah yo'ldagi shaytonlar ham borgan sari kamayib ketyapti. Buni mana shu dasturimiz davomida berib borilayotgan yo'ldagi shaytonlar mavzusidan ko'p musulmonlar, ko'p birodarlar o'zlariga ibratli joylarni olishyapti. Endi 4-o'rinda Sahiyonistlar bitiklari dasturi ketayotgan ekan. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoin, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. sen qilding vayron amri qonib bismillahir rohmanir rohim Sion donishmandlari majlislarining bitiklarini o'rganib borarkanmiz hozirgi dunyoning bu darajada aynitilishi olamiy yahudo masonlikning aynan shu bitiklarida belgilab qo'yishgan mudhish rejalarining amaliy bo'lib borayotganidan ekanining guvohi bo'lamiz. dunyoning har qayerda biror bir kattaroq fisq va fasod bo'layotgan bo'lsa, u joyda albatta orqavaroddan juhudlar shuni uyushtirayotgan bo'lib chiqadilar. Misol uchun shu melodiy yilning oktyabr oyining oxirlaridan boshlab internet tarmoqlarida kutilmagan bomba sifatida go'yoki portlab bergan I.A. Karimovning to'ng'iz qizi uzr to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chiqishlarini olaylik. Shu damgacha bu kofira ayol otasining kufr va zulm mashinasining bir g'ildiragi edi. Bu ham musulmon o'zbek xalqini qo'lidan kelgancha shildi, kayfu safoyu yallobog'lar qildi, boygancha boyib oldi. Endi esa u go'yoki otasining odamxo'r nizomiga qarshi isyon ko'taribdi ekanu, bir mazluma haqparvar inson bo'lib qolibdi emish. Yana ustiga o'zining o'ta fosiqa, fojiraligi, bad axloqligi bilan shuhrat topgan bu bedin kofira xotin go'yoki qanchadir yillardan beri namozxon bo'lgan bir muslima emishlar. o'zini men shunaqaman deb laqmalarni ishontirish uchun mana ro'mol o'rangan nopok qo'lida tasbehlik bo'liblar suratlarga tushibdilar. Xo'sh, agar rostgo'ylardan bo'lsalar, nega Alloh harom qilgan ochiq-sochiq ko'rinishlarda kufri yangi yilu shar'iy hijoblar gulxanlarda o'tga irg'itilgan 8-martlarda qo'lida xamir qadahlari va nomahram erkaklari bilan suratlarga tushganlarini ham namoyishga qo'ymabdilar. Endi shunga atigi bir ikkita savollar bersak, uning katta kazzoba ekani shundoqqina ochiladi, qo'yadi. Mana masalan, bu Gugusha 15 yildan beri muslima bo'lib yurgan bo'lsa, shu yillar davomida qiblagohining mirshablari qanchadan qancha muslimalarni nohaq qamab, behayolarcha qiynoqlarga solib, nomuslariga tajovuzlar qilganlarida nega churq etmadi? Axir ular uning dindoshlari bo'ladilar-ku. O'z dindoshini himoya qilish, najoti uchun kurashishni unga dini buyuradi-ku. Men islomdaman degani basharti rost bo'lsa, mana isyon qilishni bilarkan u, nega o'shanda ham islom nomini qo'yib qo'yishgan Yahud vachcha nopok otasi pok islom dinini mana 20 yildan ko'proq poymol qilayotganida ham to'polon qilib bermadi-ku. Endi nimaga hozir birdaniga isyonchi bo'lib qolganining asl sabablarini biz mujohidlar aytib beraylikmi? Sabablari mana bular. Kelgusi 2014 melodiy yili O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladigan. Bu 2013 melodiy yil esa tugay deb qolyapti. IAK boshqa saylamoqchi emas. Xohlamaganidan emas, saylanishga ishlatavergan tumonot bahonalari tugab bo'lgan, o'zi ham qarib, to'zib bo'libdi. o'marganini, to'plaganini to'plab Yahudlar banklariga joylab qo'ydi. O'ziga ham xorijdan o'zining olamiy Yahudo masonlari joylarni hozirlab bo'lishgan. Shunday bo'lsa-da, bu qari tulki hokimiyatni qo'lidan chiqarmoqchi emas. Boshqasi kelsa, o'zi va oilasining holiga voy bo'lishini biladi. Chunki hukmdorligi davrida juda ko'p yomonliklar qilib qo'ygan. Ne qilsin, o'z o'rniga o'g'li yo'qki, Haydar Aliyev Hofiz Asadlardek o'g'lini prezident qilib qo'ysa, qizlari bor, shular ham bir tasqara beobro narsalar bo'lib chiqdilar. Endi shu kattasi Gulnorani bir amallab bo'lsa-da o'z o'rniga prezident qilib qo'yish kerakda. Mana Hindiston O'zbekistondan ancha katta bo'lsa-da, ayol Indira Gandini qo'ygan edilar-ku. Hozir ham Germaniyadek kuchli davlatni xotin kansler Angela Merkel eplab kelyapti-ku. O'zbekiston uchun yana ham yaqinroq misol musulmon yurt Pokistonni Benazir Butto degan bir kofira ayol boshqarardi-ku. Biroq u dinsiz ham ro'mol o'rab qo'lida tasbeh bilan omin qilayotgan suratlarini el yurtga yoyishga majbur bo'lgandi. Bu bu shu boshqa katta tog'utlar bilan qadah urushtirayotganlarini albatta u ham el ko'ziga ko'rsatmasdi va hokazo. Endi bu Gulnora Iaq qizi uchun ham shu yo'lni tanlashgan ko'rinadi. Negaki Iaqning o'zi olamiy yahudo masonlikka mislsiz xizmatlar qilib keldi. Masalan, ungacha o'ziga yetib turgan gazi birdan O'zbekiston aholisiga yetmay qoldi. Nega endi? Ha shungaki, bu gaz Rossiya orqali Yevropaga sotilib, puli Shveytsariya banklariga tushadi. Bu jahoniy banklar esa olamiy yahudiyatga qarashli ekanini kim bilmaydi? Gazimizdan tashqari Buxoro qizil oltinimiz ham, neft va qimmatbaho toshlarimiz ham kimning qo'liga tushayotgani hozirda sir emas. Shuning uchun Yahudo mason jinoyatchilari O'zbekistondek bir lazzatli luqmani og'izlaridan oldirmoqchi emaslar. Ularning yana ham qo'rqadiganlari hoynahoy bu yurt o'z egalari musulmonlarga o'tib ketib qolmasligidir. Buning uchun esa albatta qarib qolgan malaylari iyakka o'xshagan yana bir yoshroq malayga ehtiyojlari tushib qoldi. U iyakning avlodlaridan bo'lsa, ular uchun afzalroq bo'lardi albatta. Endi ne qilsinlarki, tanlovlari tushgan bu gulnoralari el yurtda og'izdan og'izga ko'chib yurgan badnomlardan bo'lsa, mana endi uni xalq ko'zi oldida obro'li qilib qo'yish uchun ham internetda ko'rib turganimiz bu ajab tovur intermedia qo'yib berilmoqdadir. O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy sahnasida bundan oldingi yillarda ushbu gugushaga aloqador ishlarni ham bir eslayliga. Uni xalqqa saxovatpesha shaxs qilib ko'rsatish uchun shu xalqning o'z pulidan xayr ehsonlar, internatlarga homiliklar va shu kabilarni qildirdilar. Jumhuriyat bo'yicha neft mahsulotlarini tarqatish O'zgazoil shahobchalarini ham shuning nazoratiga o'tkazib, bunda ham yoqilg'ilarni arzon, sifatli, urib qolmas qilib sotadigan xotamtoy etib ko'rsatganlarichi. Hatto shov va qo'shiqchiliklar bilan bo'lsa ham mashhur qilmoqchi bo'lmadilarmi? O'zbekiston televizionidan esa ayol kishi ham ishbilarmon, rahbar bo'la olishi haqidagi filmlarni, seriallarni qo'yib berishlari nima uchun edi deysiz? Ommaning fikr zehnini ertami indin bir ayolni uning boshiga prezidentlikka o'tirg'izib qo'yishlariga oldindan tayyorlab borish emasmidi bu? Omma xalqlarni, davlatlarni bunday yahudcha uslub priyomlar bilan istagan tomonlariga burish, boshqarishlari haqida bu Sion protokollarida o'zlarining ma'lumotlari yetarlicha topilur. Bitiklarini bundan keyingi o'rganib borishimizda bu hunarlardan inshaalloh yana ogoh bo'lurmiz. Ammo bu yahudiylarga Biz mujohidlarning aytadiganimiz shuki, hoy juhudlar, biz musulmonlar siz o'ylaganchalik gol va laqma emasmiz, alhamdulillah. Ilgari ham siz yahudiylar biz islom ummatidan mag'lub bo'lib kelgansizlar, oxiri ham yana mag'lub, sharmanda va sharmisor bo'lursizlar inshaalloh aziz. Nasaroni aldading un iblis bandasi Oshkor yovuz niyating Quddusni kushandasi Isroil Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Sen qilding vayron Isroil Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron internetdagi navbatdagi so'rovimiz shunday bo'lgan harakatimizdan kim bilan muloqot qilishimizni xohlaysiz birinchisi amir usmon g'oziy bilan ikkinchi amri ma'ruf xodimlari bilan uchinchi qo'mondon bilan to'rtinchi ahli ilm birodarlar bilan beshinchi menga keragi bu yerda yo'q deb savol qo'yganmiz va bularning bariga ovozlar berilgan. Eng ko'pi Amir Usmon G'oziyga. Xo'p, buni dasturimiz boshida aytib o'tdik savollarimizni. Ikkinchi navbatda katta qo'mondon bilan degan savolimizga ovoz berishgan. Bu ikkinchi o'rinda. Shu munosabat bilan qo'mondonimizga ham bir qator savollar bilan murojaat qilishgan. Qo'mondon yoshlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga assalomu alaykum sirojiddin og'a bizga vaqtingizni ajratib biz bilan suhbatlashishga vaqt ajratganingizga biz e, minnatdorchilik bildiramiz e, biz e, jundulloh radiosidan tashrif buyurdik maqsad bu yuzinchi dasturimizni bir tashqaridan mana shu o'zimiz jamoatimiz ichidan asosan internet orqali ko'p savollar tushib to'planib qolgan har safar javob beramiz beramiz deb mana hozir fursat bo'lib qoldi shunga ba'zi o'sha tashqaridan kelgan birodarlarimizni savollari bor shularga bir atroflicha fikrlaringizni aytib javob berishga harakat qilsangiz birodarlarimizni savollaridan ko'pchilikni savollari shu mazmundan iboratki nima uchun pokiston jihodi e, susayib qoldi bunga qanday sabablar nima uchun shunaqa deb savollar berishyapti shuni bir iloji boricha yoritib bersangiz agar bir aniq sabablari bormi bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alhamdulillah bu pokiston jihodi so'ymagan alhamdulillah o'zi ketyapti haligacha hech qanaqa bir so'ygani ham yo'q shu oldingidek oldin qanaqa bo'lsa ko'rilayotgan bo'lsa ba'zi bir qilayotgan amaliyotlar ba'zi bir bir bo'layotgan ishlarni o'zi pokiston nimasi ham yoritmayapti bo'ladigan sangalarda bo'layotgan amaliyotlar bo'lsin yoki boshqa narsalar bo'lsa uni aytishmayotgan yo ba'zi bir bo'layotgan amaliyotlar bizdan sizlarga yetib bormayotgan hmm. bizga yetib bormagan ba'zi sabablarga ko'ra ya'ni alhamdulillah hech qanaqa so'ymagan ya'ni siz aytmoqchisizki muxlislarimizga jihodiy ya'ni janglarimiz susaymagan alhamdulillah ba'zi sabablarga ko'ra yetib bormayapti ularga natijalari boshqa endi uni o'ziga yarasha sabablari bor alloh rozi bo'lsin aka mana yana ko'p savollardan bittasi hozirda ta'lim olayotgan birodarlarni asosan qayerga qayerga jo'natyapsizlar afg'onistongami yoki pokistongami deb savol berishibdi agar javob bera olsangiz shunga bir atroflicha tushuncha berib ketsangiz mana bu savolingizga alhamdulillah aka uka birodarlarimiz hammasi alhamdulillah qayga jo'nasak ikkilanmay labbay deyishyapti ho'p mana afg'oniston bo'lsin pokiston bo'lsin qayga bo'lsa ham jo'natilyapti mana sangalarga hammasi qayga bo'lsa ham boryapti ikkilanmay ya'ni asosan bizda ikkita front bo'lganligi uchun ikkita jang maydoni ya'ni kimga qaysi birodarlarga nasib bo'lsa afg'onistonga kimlargadir pokiston maqsad o'sha hech bir nima bo'lmayapti hammasini sangarlarga borishyapti alhamdulillah mana pokiston jihodi bo'lsin afg'oniston jihodi bo'lsin biz alhamdulillah ikkilanmay hmm. e'lon qilganmiz alhamdulillah ya'ni bu to'g'risida mana shu mana javob mana boshqa bir hech bir nima yo'q bunga hmm. birodarlarda hech bir e'tiroz yo'q alhamdulillah ikkitasiga ham ketadi ya'ni qayga aytsak o'sha yoqqa ketishadida alloh rozi bo'lsin alloh rozi bo'lsin yana navbatdagi savollardan e, birodarlarimiz ko'proq beradigan savollari shuki pokistonning vaziristondan tashqari viloyatlarda ham jihodiy faoliyat olib borish rejalaringiz bormi deb bizga ko'p murojaat qilishadi endi e, nima deydi bunaqa rejalar vallohu alam oldindan aytilmaydi lekin shunaqa bo'lsa ham shu bir muxlislarimizga nima gaplaringiz bor shu xususda alhamdulillah qayerda qo'limiz yetsa qayerga imkon topganimizcha alhamdulillah qilinyapti boshqa nimalar ham qilinyapti mana eshityapti o'zlari ham ko'rishyapti aka ukalarimiz bor fidoyilik qilib bo'lyapti yo boshqa amaliyotlar bo'lyapti kirib chiqishyapti ichkarilariga ba'zi birodarlarimiz bir ikkita shahid bo'lib qolsa ham mana ichiga kelib ham yaxshi amaliyotlar qilib chiqishyapti bor ya'ni alhamdulillah bu to'xtagani yo'q faqat qaysi joylarning bu yog'ini aytib aytilmaydi ya'ni uni keragi yo'q deb o'ylayman hmm. maqsad bor alhamdulillah hamma joyda inshaalloh undan katta niyatlar bor ham bo'layotgan hamma joyga bir e, shu dunyo musulmonlariga jamoatimizdagi birodarlarga dunyo musulmonlariga xususan siz bir qo'mondon sifatida bir dil so'zlaringiz bo'lsa marhamat aytishingiz mumkin barcha birodarlarga shu musulmonlarga tilagimiz shuki hammalari shu din xizmatida hammasi mustahkam bo'lsa hammalari o'sha xolis bir xizmat qilsa va qo'llaridan kelganicha shu yordamlarni ayamay shu mujohidlarga yordam qilsa tillari bilanmi qo'llari bilanmi mollari bilanmi ya'ni qanday nimasi bo'lsa ham imkoniyatlari bo'lsa o'zlari shu kufrga zarar bersalar yoshlar jihod qo'mondonlar kerak hurmatga shoshiling yoshlar jihod qo'mondonlar kerak hurmatga shoshiling yoshlar mana alhamdulillah qo'mondonga ham berilgan savollardan ozmi ko'pmi javob oldik endigi navbat amr ma'ruf xodimlari bilan degan savolimiz 3 o'rinda turibdi. Keling endi amr ma'ruf xodimlari bilan, ya'ni amr ma'ruf mas'uli bilan suhbatimizni uyushtirsak. Endi albatta tashqarida islomiy jamoatda yashamagan amr bil ma'ruf va nahi anil munkar faoliyatini amalda ko'rmagan mo'min musulmon birodarlarimizga bu albatta tabiiyki amri ma'ruf mas'uli bilan amri ma'ruf bo'limining ishi haqida qiziqib so'rashlari albatta tabiiy. amri ma'ruf va nahi munkar bo'limimizning mas'uliga nima savollar bilan murojaat qilibdilar? Mana hozir shu haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Abu Xolg aka, mana hozir biz e, Jundulor radiosi tomonidan bir Maqsad hozir ba'zi savollar bor, o'sha tashqaridan kelgan muxlislarimizning savollari bu asosan. Shularga bir e, atroflicha javob bersangiz, inshaalloh biz ularga yetkazishga harakat qilamiz inshaalloh. birodarlarimizdan kelayotgan savollardan asosan jamoatlarni o'sha nimalarga ijozat bor, nimalarga ijozat yo'q. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innal hamdalillah va duhu nasta'inuhu va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin bor ya'ni bu oyatni tilovat qilishimizdan maqsad e, eslatib o'tishlik ya'ni alloh taolo qur'oni karimda mo'minlarga eslating ya'ni vadakkir fa inna fa'al mu'minin dedi ya'ni bu oyatda e, eslatishlik alloh taolo mo'minlarni ey mo'minlar dedi ya'ni iymon keltirganlar deb alloh taolo chaqiryapti nido qilyaptiki alloh taoloni diniga mukammal kiringlar va shaytonni qadamlariga ergashib ketmanglar deydi bizning maqsadimiz ham alloh taoloni e, aytganidek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatganidek e, hayotlarida ko'rsatib berganlaridek hayot kechirishlik avvalambor kim bo'lishidan qat'iy nazar shu jamoatdagi ayoli erkak e, qur'on sunnatga muvofiq yashashlik avvalambor maqsadimiz shu hayot shu yerda hijratdan jihoddan maqsadimiz hayot kechirishimizdan maqsad mukammal hayotimiz islomiy qur'on sunnatga muvofiq bo'lishligi bu savol bo'lganligi nima ijozatu jamoatda nima ijozat yo'q deb so'ralgan savolga hammaga ma'lumki shariatda ya'ni islomda qur'on sunnatga muvofiq nima joiz bo'lgan bo'lsa ya'ni ijozat berilgan bo'lsa shu shar'an jamoatimizda ijozat noshariy ishlarni hammasi e, man qilingan e, taqiqlangan shunga jazo qo'llaniladi e, jazoga tortiladi har xil og'zaki bo'lsin tanbeh beriladi yoki jazo uslublari bilan jazolanishi mumkin noshariy bo'lgan ishlaring ya'ni o'sha noshariy ishlar bo'lsa shariatdan tashqari shu e, shariy ishlar ijozat hmm. shariat e, joiz degan narsalar shariatdan tashqarida bo'lgan noshariy ishlar ijozat emas ya'ni ruxsati yo'q man qilingan Xo'p, Alloh rozi bo'lsin, Abduxoliq aka yana mana o'sha muxlislarimiz ko'proq qiziqqan narsa o'sha tashqariga chiqqanda shu har xil gaplar bor biz haqimizda o'zingizga ma'lum. Endi shulardan ko'proq savol bo'lgani ana shu media jihozlar, asosan kompyuter ha mana shu kompyuterdagi muloqotlar qanaqa kompyuter ishlatish haqida shu haqida ko'proq qiziqishadi keyin yana mabodo o'sha kompyuterda misol uchun taqiqlangan narsalar chiqib qolsa qanchalik qanaqa jazolar qo'llaniladi shu haqida ham qiziqishadi atroflicha agar iloji bo'lsa shuni ham tushuntirib bersangiz hozirgi vaqtda endi targ'ibot vositalari media jihozlari e, borasida ommaviy dunyo miqyosida ancha rivojlanish bo'lgan har xil har xil shaklda har xil ko'rinishda kompyuter bo'lsin mp4 bo'lsin har xil shaklda chiqib ketgan mp3 dan tortib kompyuter anaqasigacha bo'lgan dvd bo'lsin fotoapparatlarni ishlatishlik e, harakatda tartibga solingan qonun dastur ishlab chiqarilgan ya'ni media jihozlarini qonunlashtirilgan chunki bu hozirgi vaqtda ko'p fasod narsalar muzikalar musiqa narsalar noshariy narsalar noshariy ko'rinishlar noshariy filmlar shu orqali kirib kelayotganligi uchun fasod tarqalishligi fasod tarqatishligiga sabab bo'ladigan narsa birinchi film ko'rishlik bilan bo'ladi yoki hmm. noshariy ko'rinishlarni ko'rishlik bilan odamda qalbi buzilib yoki eshitishlik bilan qalbi buzilib nima gunoh katta katta gunoh ya'ni gunoh kabiralarga qo'l urishlar sodir bo'lishi mumkin shuning uchun bu dastur ishlab chiqarilgan endi buni dasturda ishlab chiqargandan keyin buni amaliy ravishda jamoat ichida olib borilyapti amaliy ya'ni shuni qo'llash shu qonunni hmm. bu taqriban uch yil oldin chiqarilgan uch yil oldin hozir alhamdulillah buni sekin sekinlik bilan qo'llab boryapmiz birinchi o'rinda biz og'zaki tanbeh beramiz hmm. o'zaki mabodo bilmay buzganlar bo'lsa yoki shu narsani aksar vaqt bilmay yoki qonundan bexabarlar bo'lishi hmm. mumkin undan birdan jazo berilmaydi tushunmagan odamga tushunmagan yoki bilmagan odamga birdan jazo berilmaydi birinchi tushuntiramiz ikkinchi bor ham urinamizki tushuntirishlikka hmm. tushuntirib yoki tanbeh berishlikka birodar yoki nima biz ogohlantirishda ikki marta yoki uch marta qilgandan keyin jazoni keyin jazo qo'llaymiz jazo bir nima kompyuter ishlatishdan man qilib qo'yishimiz mumkin hmm. yoki kompyuterni qo'pol ravishda buzgan bo'lsa bilib turib ko'rgan bo'lsa kompyuterni yoqib yuborishimiz mumkin yoki olib qo'yishimiz mumkin hmm. alhamdulillah bu narsani ishlab chiqishimizdan ko'p birodarlar endi bu qonundan ishlab chiqarilganidan ko'pchilik hamda hmm. ko'p birodarlar mo'min birodarlar jamoatdagi birodarlar ya'ni bu yo'l bilan ko'p o'sha qonunbuzarlar ya'ni fasod kirib kelishlarini oldi olinyapti demoqchisizda oldini olinmoqchi Allah razı Olinyapti hozir. O'sha tarobotdan o'tkazilib, ya'ni tarobotdan tozalatgan holatda hmm. olingan filmlarni noshariy oh. ko'rinishlarni aytib o'tdim. Yo'q qilgan holatda tarobot orqali uni tekshirtirib keyin ko'rishlikka ijozat bo'lishi mumkin unda Xo'p, Alloh rozi bo'lsin Abduxoliq aka. Mana deyarli hozir umumiy ko'proq bir muxlislarimizni qiziqtirgan savollarni iloji boricha olishga harakat qildik. Avvalambor shu nima deydi, vaqtinglarni ayamasdan biz bilan suhbatlashganlarga Alloh rozi bo'lsin. Endi oxirida suhbatimiz oxirida shu jamoatimiz, bu qolaversa butun dunyodagi musulmonlarga bir tilaklaringiz bo'lsa, bir nasihatlaringiz bo'lsa, marhamat. Bizni eshitib turgan birodarlarga, e, jamoatda ishi bilan tashqarida ishlaydigan birodarlarga va butun yurisdagi aqidadagi mo'min birodarlarimizga ahli sunna val jamoa aqidasidagi hamma birodarlarimizga birinchi o'rinda avvalambor alloh taolodan haqiqiy taqvo qilishlikka chaqiramiz alloh taoloni haqiqiy e, arqoniga arqonini mahkam ushlashlikka chaqiramiz birinchi o'rinda alloh taoloni diniga mukammal kirishlikka alloh taoloni diniga mukammal amal qilishlikka e, da'vat qilamiz so'zimiz bilan amalimiz bilan E, birodarlarni dinga mukammal amal qilishlikka chaqirib kelyapmiz avvalambor alloh taolo o'zimizni va hamma birodarlarimizni shu yo'lda sobit qadam qilsin va shu birodarlarimizga aytamizki toqatimiz yetgancha shariatga amal qilib yashashlikka alloh taolo hammamizga tavfiq bersin birinchi o'rinda e, qodir bo'lganimizcha va mukammal alloh taoloni diniga amal qilishlik e, bor kuch qudratimizda ayamaslikka alloh taolo bunga ham tavfiq bersin shu boshqa bizda duo qilishsin <laughs> alloh rozi bo'lsin aka haq yo'lda yurgan birodarlarimizni hammasini haqqiga duoda bo'lishsin duo qilishsin alloh rozi bo'lsin aka mana shu fursatdan foydalanib yana bir oxirgi e, nimamiz iltimosimiz shu hozir biz ko'proq e, nima deydi internetda tashqaridan muxlislarimiz ko'p ba'zi savollar e, misol uchun bizga bir arzimagan tuyulgani bilan u muxlislarimiz ko'p narsalarni qiziqadida bir ba'zi arzimas narsalar ham yo'lini to'sib hijrat qilolmay turgan ha o'ylanib ikkilanib borsammi bormasammi har xil gaplarga ishonib ikkilanib turgan birodarlarga ham bir ikki og'iz so'zingiz bo'lsa va arzimagan narsalarni ham oldiga muammo qilib voy ularda ular ekan unday ekan bunday ekan deb o'ylanib ikkilanib turganlar ham bor shunaqa birodarlarga ham bir ikki og'iz so'zingiz bo'lsa agar shu bu borada hozirgi vaqtda amri ma'ruf nahiy anil munkar qilganligi sababli harakatda ko'p malomatga uchrayapti luqmon hakim o'g'liga nasihat qilganda aytadiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أمور dedi ey o'g'ilcham dedi namozni ado qilgin amri ma'ruf qilgin munkardan qaytargin dedi mana shu eng katta ulug' ish dedi va yetgan musibatga sabr qilgin deydi ho'p ma'rufga buyurgandan keyin munkardan qaytargan hamma ha bir musibat yetadi gap bilan bo'lsin amal bilan bo'lsin tosh otiladi unday qil bo'lgan lekin aytyaptiki bu ishlarning eng ulug'idir deydi bu eng ulug' ishlardandir deb qilgan shuning uchun bir e, harakatda jamoatda bo'ladigan xossatan shu amri ma'rufda biron bir Amirmarov ma'ruf to'g'risida jazo berilganligi yoki bir e, ularni tilida zulm qilindi yoki bir e, mo'minlarga ozor berganligi haqida eshitib qolsa shu birodarlarga aytamizki ikkinchi tarafni ham bizdan ham hmm. eshitib ko'rsa shu qanday jinoyat qilganligini yoki bir nima sababdan bir jazolanganligini biz yetkazishimiz mumkin lekin bizda alhamdulillah tohir aka tarbiyalaganda oliyjanoblik anaqa bilan tarbiyalab kelganki shu bir birodar mo'minni aybini tashqariga ochmaymiz qilgan ishi bo'lsa tashqariga ochmaymiz ya'ni uyni ichida qolib ketadi shu jamoat ichida bilganlar biladi yo bilmagan lekin bir e, u fojirlik qiladigan bo'lsa biz fojirlik qilishga o'tmaymiz lekin bir zarurat bo'lsa nima uchun nima sababdan jazo olganligi yoki nima sababdan bir e, unga tanbih berilganiga qattiq tiyilganligi biz nima javob berishligimiz mumkin alloh rozi bo'lsin aka mana shu hozir gaplaringizga menga ham bir fikr keldi ya'ni o'sha u birodarlar ko'proq e, o'sha jamoatdan chiqib tashqariga chiqib har xil gap gapirib yurgan birodarlarni gapiga quloq soladi bir ular ya'ni bir savol berib ko'rsinchi o'zi nimaga ketuvdingiz siz nima qiluvdingiz sizga shuncha zulm qildi desa o'zi hamma yoq oydin bo'ladi inshaalloh yaxshi alloh rozi bo'lsin ikki tarafni so'rab ko'rsa ham bo'ladi ha ha ha alloh rozi bo'lsin vaqtingiz ayamasdan biz bilan suhbatlashganingizga alloh rozi bo'lsin duo qilasizlar va alaykum assalom bizni ham qilgin shahid do'stlaring nusratulloh muxlislarimiz mana bizga ko'plab savollar beribdilar alloh ulardan rozi bo'lsin bizning ham muxlislarimizga savollarimiz bor qanday savollar aka Mana marhamat eshiting. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Nomardlik hamma haddan oshdi munofiqlar to'lib toshdi nomardlik ham haddan oshdi munofiqlar to'lib toshdi shunga nusrat uzoqlashdi ey ummatim quvvat qani shunga nusrat uzoqlashdi ey ummatim quvvat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani kim jang qilar tog'lar osha ko'pchilikka bu tomosha kim jang qilar tog'lar osha ko'pchilikka bu tomosha izzat bilan bir kun yasha ey ummatim himmat qani izzat bilan bir kun yasha ey ummatim himmat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani haq deganni dushman o'rar qolgan doim qarab turar haq deganni dushman o'rar qolgan doim qarab turar ajal yetsa qattiq surar ey ummatim izzat qani ajal yetsa qattiq so'rar ey ummatim izzat qani ko'p savollar qiynar mani ey ummatim g'ayrat qani ko'p savollar qiynar mani ey ummatim g'ayrat qani Bugun ko'pdir bahonalar köp bo'lsa ham g'amxonalar Bugun ko'pdir bahonalar Ko'p bo'lsa ham g'amxonalar Yig'lar yetim va onalar Ey ümmetim uyat yig'lar yetim va onalar ey ummatim uyat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani kim bu holda nusrat kutar g'aflat bilan umr o'tar kim bu holda nusrat kutar g'aflat bilan umr o'tar qo'rqqandan fazilat ketar ey ummatim hikmat qani qo'rqqandan fazilat ketar ey ummatim hikmat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani ko'p savollar qiynar meni ey ummatim g'ayrat qani dushmaningiz ayyordir hushyor bo'ling hushyor bo'ling assalomu alaykum va alaykum assalom rahmatulloh aka e, siz mana shu muxobara sohasida ishlayapsiz va shu sohada mas'ulsiz e, mana tashqaridan birodarlarimizdan xatlar kelyapti mana shu xatlardan ba'zilarida savol berilganki e, biz u yerda muxobara tutishimiz uchun qancha pul kerak bo'ladi deb savol berishibdi shu savolga siz javob bersangiz hozir <laughs> ya'ni bu muxobaraga qancha pul kerak bo'ladi avvalambor alloh taolo o'zi hijratlarni nasib qilsin oson qilsin bu yoqqa yetib kelishini lekin bu yerga kelganlaridan keyin inshaalloh muhobara u topilish qiyin emas agar e, ko'p bo'lsa bir e, yuz dollar bilan ikki yuz dollarda albatta topiladi bu narsalar muhobara yaxshisi topiladi mana ho'p endi shu muhobarani qanday qulayliklari foydalari bor va qanday zararlari bor foydali tomoni asosan sangarga chiqib ketadigan birodarlar bo'lsa jang paytida ko'p ishlatiladi oddiy holatga ham harbiy holatlarga ishlatiladi lekin e, u hammaga ham ruxsat beraverilmaydi bekorchi kishilarga narsa yig'ishtirib qo'yiladi avvalambor hop demak foydasini gapirdingiz endi zarari qanday buni zarari shuki sangarga bo'lsin shu yerga bo'lsin e, dushman bo'lsin munofiqlar bo'lsin uni bemalol eshitishga nimasi bor iloji bor. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. qaytarmoqchi sizni sof bunga qarshi biron bir chora yo'qmi ya'ni to'sib qo'yishlik dushman eshitmaslik yo'llari bu borada agar o'zlarimizga kelishsa yaqindan bir suhbatlashib imolashib uni tushuntirib qo'yamiz o'zimiz ya'ni bu sohada sizga murojaat qilishlari kerak bo'ladi bale bale sizni internetda tinglab turgan muxlislarga birodarlarga so'zlaringiz alloh taolo o'sha birodarlarni ham o'sha internet orqali chiqadigan birodarlarni ham alloh taolo o'zi e, oson qilib qo'ysin hijratlarini jihod maydonlariga kelib jihodlarni qilib Allohda buyurgan farzlarini bajarishga Alloh ularga ham nasib etsin. Chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. So'rovnomamiz davom etadi. Qayerdan reportaj tayyorlashimizni xohlaysiz? deb savol yo'llaganmiz. Javobi: Ta'limgohdagi yangi muhojirlardan, Sangardagi mujohidlardan, madrasamizdagi bolalardan, jang maydonlaridan va qurol bozoridan. Eng ko'p javob jang maydonlaridan ga 53% ovoz olingan. Undan keyingi o'rinda ta'limgohdan, ya'ni ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinda esa bozordan. Biz qurol bozorini nazarda tutganmiz. 4-o'rin madrasamizdan. mana jang maydonidagi mujohidlarimizni faoliyatlarini dasturimiz boshida yetkazdik endi o'sha ikkinchi o'rinda ketayotgan ta'limgoh haqidagi savol bu savolga o'sha ta'limgohimizning ustozi ustoz Xolid javob beradilar Edod bizga farzdir gardandagi qarzdir edodni qilmoqlik kerak kim qilsa edodni eplaydi jihodni bedod bu jihod bandara Ustoz assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz bor, e, mana shu ta'limlar sohasida siz bilan suhbatlashsak, internetdan kelgan savollar asosida. Yaxshi, inshaalloh. Xo'p, ko'pchilik shunday savollar beryaptiki, e, bu harakatni ta'limi qanday, uslubi qanday, yo'nalishi qanday? Shular haqida gapirsangiz. Avvalambor bizni eshitib turgan tinglovchilarga assalomu alaykum rahmatulloh. Bizi ta'limgohimizni nizomi o'sha bizi ta'limgohimizni ustozlari ham o'zimiz bu ta'limni kufr armiyasidan yo boshqa yerlardan olmaganmiz. Jang maydonidagi tajribalarga asoslanib bu ta'limlarimizni o'tkazib boramiz. Mana shunda yana savollar berishyaptiki, O'zbekiston islomiy harakatining ta'limi nima uchun bunday og'ir deyshapti? Bu savollarga sizning javobingiz. To'g'ri, bizning muaskarimizda ancha qiyinchiliklar bo'ladi, chunki bu Edod mahallasi ibodat bu. Shuning uchun bu e, mujohidlarni hijrat diyorida mujohid bo'lib yurishlik mobaynida qanday qiyinchiliklar, e, to'siqlar keladi, shularni biz muaskarimizda ozgina ozgina ko'rinishlar bilan shu muaskarimizda biz ularga ko'rsatib beramiz. Biz bu qonunlarni kufrdan olmaganmiz. Shu jihod maydonlaridan olganmiz. Bu o'zimizni shahid bo'lib ketgan ustozlarimiz zakaryo Adamali aka bo'lsin. Shulardan o'rganib, muaskarimizda e, shu ta'limni davom ettiryapmiz. Ya'ni mujohidni sizlar bo'lajak hayotga e, va bo'ladigan voqealarga tayyorlaysizlar. E, bali, albatta. Bu yangi kelgan muhojirlardan birinchi nima talab qilinadi? Yangi kelgan e, muhojirlardan birinchi talab qilinadigan narsa, ulardan birinchi itoat talab qilinadi. Va shunday muhojirlar keladiki, e, hattoki Qur'on o'qishlikni bilmaydi. Bizda Qur'on o'qitadigan ustozlarimiz bor alohida va qurol aslahalarni o'rgatadigan ustozlarimiz bor va yana sport mashqlarini qildiradigan ustozlarimiz bor. O'zimizga alohida novvoy oshpazlarimiz bor. Va mana shu ustozlar xizmat qiladilar, shuni. Shu ustozlar e, yangi kelgan muhojirlarimizga xizmat qiladi. Shu muaskarda qiyinchilik bo'larkan degan savol bo'pti. Avvalambor bu jihod degani o'zi mashaqqat degani. birinchi e'dodga buyurilgan, keyin qitolga buyurilgan. To'g'ri o'zi erkak kishini g'arizasida bo'ladi jang qilishlik. Bu jang qilaman degan inson jihod maydoniga, hijrat diyoriga kelib jang qilib keta olmaydi. Shuning uchun biz e, bu muoskarimizda biz u yangi kelgan muhojirlarimizga birinchi diniy ozuqa beramiz, e, ruhiy oziqlantiramiz, keyin jismoniy tayyorgarliklardan mukammal o'tkazamiz. Hozir e, mana o'zingizlar guvoh bo'lsalaring, u yerlarda o'tirib bu filmlar ko'rilyapti. Oddiy misol top 82 ni topni toqqa olib chiqib otilyapti. Shunaqa filmlar ko'rilyapti. U top 82 ni olib chiqish uchun u toqqa birinchi erkak kishida bir quvvat bo'lishi kerak. E, topini, o'qini ko'tarib chiqish kerak, topni ko'tarib chiqish kerak. U filmda oson ko'rilaveriladi. Shuning uchun bu top otishlik uchun ham yaxshi iedodlardan o'tish kerak yana o'sha savolingizga qaytsak biz ham shu muaskarimizda mujohidlarga ta'lim berish mobaynida biz ham ularni ko'rib qiylanayotganligini ko'rib biz ham qiylanamiz lekin biz shunga majburmiz chunki biz hayotiy tajribamizda ko'rganmiz jang maydonlarida qiyin bo'ladi agar e, e'dod paytida qiyin bo'lsa jangda oson bo'ladi inshaalloh shuning uchun biz mujohidlarga mukammal o'rgatishlikka harakat qilamiz bu muhojirlar uchun o'rtacha ta'lim muddati qancha o'sha mm, yangi kelgan mujohidlarni o'zlashtirishiga qarab e, vaqt belgilaymiz har xil bo'lishi mumkin cho'zilishi ham mumkin tezroq bo'lishi ham mumkin tez bo'lishi ham mumkin cho'zilishiga ham mumkin. Holatlarga qaraymiz. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilma. Ustoz mana yana savollardan biri ehm, bir ta'limda nechta bola qatnashadi? Bunisi qo'mondonlarga bog'liq. Misol qo'mondon bizga qancha mujohid bersa, biz shularga boshqarimizda ta'lim berib, sangallarga chiqarib yuboramiz. Отъясар! Иржа! Отъясар! Иржа! Ату, халк! Иржа! Ату, халк! Alloh qodir qilgancha savollarga javob olish degan umiddamiz va mana endi e, tashqaridagi bizning mujohidlar muxlislariga so'zlaringiz. Bizi tashqarida eshitib turgan birodarlarimizga bizi murojaatimiz shuki, har bir inson o'ziga men nima qilyapman degan savol bermasin. Hamma o'ziga men kimman degan savolni bersin. Biz avvalo musulmonmiz. Ya'ni shu islom hozir toptalayotgan paytda Muhammad sallallohu alayhi vasallamni e, ermaylab har xil karikaturalar bo'layotgan paytda, Qur'onimiz e, oyoq osti bo'layotgan paytda bizni u diyorlarda yurishlikka haqqimiz yo'q. Shuning uchun men kimman degan savolni o'ziga bersa, biz mujohidmiz. Shuning uchun hijrat diyorlariga kelishsin e, muhojir bo'lishsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qildilar, muhojir bo'ldilar, mujohid bo'ldilar. Biz ham shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz deb duo qilyapmiz. Biz ham hijrat qilaylik, muhojir bo'laylik va mujohid bo'laylik. Billalashib shu kufrni yiqitishlikka va butun dunyoga e'lo kalimatullohni oliy qilishlikka billalashib harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. bedod bu jihod bandalar alhamdulillah e, ta'limni bergan ustozlarimiz yaqinda mana madrasamizni tamomlab ta'limgohga ya'ni jihodiy hayotga qadam qo'ygan yoshlarimizga ustozlik qilgan ustoz Xoliddan so'ng endi ularni shogirdlari bo'lmish Mirkomildan ta'lim haqidagi suhbatlarini eshittirsak. Bu o'z qo'limizda go'daklik chog'idan o'sib ulg'aygan Mirkomilmi? ha xuddi shunday bu mujohidimiz ham madrasamizni qorilaridan hisoblanar ekan mashaalloh qori mujohidlarimiz safini to'ldirgan yigitlarimizdan ba'zilar yoshlikni g'animat bilib ilm o'rgandilar kitob ko'rdilar amalga kelganda beparvo bo'lib olgan ilmlarini chetga surdilar ba'zilar yoshlikni g'animat bilib ilm o'rgandilar kitob ko'rdilar amalga kelganda Mirkomil assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi Mirkomil avvalambor studiyamizga xush kelibsiz Э, va mana bugungi juma dasturimizda internetdan kelgan muxlislarimiz savollariga э, Alloh qodir qilgancha bir qator kishilardan, birodarlardan э, ularning savollariga javob olyapmiz. Shu qatori mana madrasamiz bolalari haqida ham ba'zi savollar berilgan. Xususan mana qaboilda nima gap filmining 12-qismi chiqdi va shu qismi madrasani tugatgan yoshlarimiz, ya'ni sizlar mana harbiy ta'limni ham olib, mana endi mujohid bo'ldinglar. Mana shu ta'lim qanday o'tdi? Qanday bir qiyinchiliklar bo'ldi? Shular haqida ikki og'iz gapirsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ta'limda endi qiyinchilik bo'lib turadi. Qiyinchilikka yarasha endi o'zini ham bir mazasi borda. Qiyinchilik endi bo'lmasa bu ta'lim emas deganida endi. Mana qiyinchilik deyapsiz, sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim endi 19da. Bu ta'limda necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan bolalar qatnashdi? Ta'limda endi shu o'n to'rt o'n beshdan ana shu o'n to'qqizgacha eng kattasi o'n to'qqiz eng kattasi siz bo'lsangiz kerak endi men ham yana ikki kishi bor masalan ikki kishi o'n to'qqiz ha qancha vaqtda tugatdinglar hozirgacha mana inshaalloh to'qqiz oy sakkiz oy oldik mana yana davom etyapti hozir endi nimalar davom etyapti qanday ta'lim hozir endi shu dunyoviy taraflardan fizika geografiya shu taraflardan ketyapti harbiy ilm olindi endi dunyoviy ilm birinchi endi shu biz oldin kelganmiz u oldingi narsa dadamiz bilan onadamizdan o'sha uchun birinchi shu matematika taraflardan o'tildi keyin undan keyin harbiy o'tildi undan keyin yana keyin bu yoq yana dunyoviy ketyapti ta'limda qanday qiyinchiliklar bo'ldi qiyinchiliklar endi bo'lmadiyu maqsad ko'pincha shu ertalabki yurishliklar rosa narsa qilardi ertalab kechasi yurishliklar kechasi yurib ketib suvga tushib ketadimi shunaqalar ko'p bo'ldi ya'ni qorong'ida yuriladi mana qorong'ida yuriladi ba'zi joylarda endi fonar yoqiladi ba'zi joylarda qorong'ida yuriladi shu ta'limlarda siz uchun eng qiyin bo'lgani qaysi biri bo'ldi eng qiyin bo'lgani shu kechqurungi narsa yurishlar u ham kamroq yurdik chunki uncha qattiq emas edi o'sha uchun kamroq yurdik shu kechqurungilar qattiq bo'lardi boshqa mashqlarchi mashqlar hammasi yaxshi o'zimizni hozirgi jismoniy tarbiyamiz yaxshi maqsad ustozlardan kimlar dars berdi ta'limda ustozlardan ustoz xolid bor edi ustoz solih keyin ustoz abdulmoiz shular bor edi ustoz abdurauf shular dars berishdi bu e, ta'limni amaliy ham bir amalga oshirdinglarmi amaliy tarzda dushmanga ro'paro bo'lib yo'q hali inshaalloh shu yaqin inshaalloh shu yana issiq kelganda inshaalloh chiqarishmoqchi sangarlarga Mana endi tashqarida kufr davlatlarda yurayotgan siz qatori mana shu 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan e, yoshlarga so'zlaringiz, nasihatlaringiz. Bu xuddiki yerni haydab onimga uru sepmay meva kutgan kabidir. Bundaylar shu vatanda yurgan men tengi bolalarda endi hijrat qilmasa bo'lmaydi-da, hijrat qilish kerak. istiyo bo'lmasa ham shu dadalari sababli dadalari bilan birga keladimi onalari bilan va u yerda yurgani bilan shu shaytonning yerda allohda qonunni qilolmaydi chunki biz bu yerda har vaqt ustozlar da'vat qiladiyu qur'on hadisdan boshqa kitoblardan o'zimizda narsa chiqargan jindulloh chiqargan kitoblardan shu majmuatul kitoblardan shulardan o'qib yaxshi yo'lga yurish shu narsalarni nashar qiladi o'zimiz ham shu yo'lda inshaalloh xohlaymiz va shu afsus qilmaymizki shu yo'lda yurganligimiz uchun chunki hozirgi bu yo'lda yurganlar hammasi shu kompyuterlarga shu dunyoga berilib ketganda biz inshaalloh jonimizni alloh taologa berib oxiratga ishonamiz inshaalloh biz alloh taolo qur'oni karimda aytadiki oqotiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah o'ldiringlar toki dunyoda hech bir fitna qolmasin o'sha uchun biz alloh yo'lida shu o'z dinini shu dunyoga yoyishlik uchun inshaalloh biz kuch to'plab bu dunyo dunyoni eng kattasi bo'lgan amerika yoki amerika yoki rus yoki yahud nasoralarni inshaalloh oyoq osti qilib hammasini kallalarini tanadan jido qilishlik uchun inshaalloh biz kuch to'playamiz va o'sha vatandagi yurganlarga shu nasihatim borki shu hijrat qilishsin hijratdan boshqa yo'l yo'q shu hijrat qilishsa inshaalloh shu najot topadi g'animat bilib ilm o'rgandilar kitob ko'rdilar bu mirkomil mujohid o'g'limiz mana yosh yigitlarimizdan bo'lishlariga qaramasdan shunchalar hikmatli nasihatlar shunchalik foydali nasihatlar qilibdilar alloh rozi bo'lsin va nasihatlarini tamomiy jamoatimizga eshitib turgan barcha birodarlarimizga foydali qilsin endi ko'zimiz bilan ko'rib turgan voqei shundan iboratki, mana bunday yosh yigitlar jihad maydonlarida yonlarida qurolni ko'rib, qurolni ushlab va uni ishlatib katta bo'lishayotgan bo'lsa, ammo dunyoda ummatning juda katta qismi jihod qurollaridan juda ham uzoqda, hatto tushiga ham kirmagan. Hatto tushiga ham kirmagan bir holda o'sib ulg'ayib yashab kelmoqdalar. Yahyo aka savollar juda ko'p. Ba'zi birlariga mana dastur davomida javob berib kelinyapti va mana shu e, savollardan biri qurol haqida tushgan. Qanday qaysi qurollar bu? Bu mana shu yerda mujohidlar ishlatadigan e, qurollar. Misol uchun avtomat Kalashnikov, pistolet, ya'ni to'pponcha. Jihod qurol aslahalari ekan. Ha, mujohidlarning qurollari. Hmm. Xullas shu mavzuda targ'ibotimizni xodimi Mujohid Abdurashid aka qurol bozorini aylanib chiqib, muxlislarimiz savollariga javob olganlar. Xo'p, qanday savollar e, qiziqtirgan ekan muxlislarimizni? Endi asosan asosan mana shu keladigan muhojirlarimiz ko'proq savol beryaptilar. Avtomat qurolining narxi qancha? Pistolet hmm. qancha? Granata narxi qancha? Va hokazo va shu e, savollarni Hozir mana Abdurashkani o'zlaridan javobini eshitsak qurollarni. Jihod qilmoqqa astoydil bel bog'lagan, kelmoqchi bo'lgan birodarlarimizning bunday savollari albatta tabiiyda. Shuning uchun ham mana shu savollarga hozir javob izlaymiz. abdurashid aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. abdurashid aka mana e, qurol bozorini ham aylanib chiqdingiz, qurollarni ko'rdingiz. Mana shulardan bir ozgina muxlislarimiz savoliga javob bersangiz. Birinchi savol avtomat narxi qancha aka? alloh rozi bo'lsin men imkon qadar o'sha qurol bozorini aylanib e, mujohidlarga hozirgi kunda kerak bo'ladigan qurollarni narxlarini bilishda harakat qildim hozirgi kunda hozir men bozorda aylandim avtomat kalashnikov asosiy yangisi ishlatilmagan bular aytadi yangi e, ikki ming dollar atrofida ekan qaysi e, davlatniki bu yerda bozorda hozir asosan rusniki bor umuman o'sha afg'onistonda ishlatilgan eski iste'mol qurollari bor ekan e, uni ichida ko'p ishlanmaganlari uchrab turar ekan yangilari ham uchrab turar ekan ya'ni rusiy avtomat kalashnikov ikki ming dollar atrofida bo'lyapti shundaymi yangisi endi endi bularni ichida bozor juda katta eskilari bor ishlatilganlari bor ishlatilgani qancha aka ishlatilgani ming dollardan bir yarim minggacha demak ming dollarliklari ham mujohidlarga xizmat qiladi xizmat qiladi ishga yaraydi ular ham otadi endi bu avtomatlarni bir dona o'qi nechi puldan bo'ldi bu avtomatlarni o'qi bu yerda asosan pokistonda har xil o'qlar bor ekan yanaki bular kachayan deb qo'yadi o'zlari ishlab chiqarar ekan men iloji boricha o'sha zavodskoylarni qiziqdim kachayani qo'lbolami ha qo'lbola o'zlari ishlab chiqarar ekan ular ular odamlar odamlarni o'zimi ha bizga shunaqa deb aytishdi u o'zlari ishlab chiqarar ekan lekin mana rossiyskiy o'qlar ellik sent ya'ni yarim dollar ekan kachalari shunga nisbatan arzonroq har xillari bor ekan ho'p mana avtomat to'g'risida oz bo'lsada ma'lumot oldik endi pistolet olamiz deganlar bor Pistoletlar narxi qanaqa? Bu yerdagi bozorda pistoletlarni turi juda ko'p ekan, lekin asosan hozir mujohidlar ko'proq mujohidlarga ish berayotgan ana shu rossiyskiy TT pistoleti ekan. Shuni ko'proq ma'lumotlarni bilishga harakat qildim. Ular asli, ya'ni rossiyskiy rusiy pistoletlar ozgina qimmatroq yurar ekan, chunki asli u 30 minggacha keyin e, xuddi shu pistoletni tt pistoletini xitoy ishlab chiqargani bor ekan variantlari ular yigirma ming shu atrofida keyin o'sha mahalliy ishlab chiqarilgan ya'ni kasha deb qo'yar ekan bularda yetti mingdan o'n minggacha olsa bo'lar ekan bunday bo'lsa bir dollarni eslatib o'tsak muxlislarimiz uchun o'zlari hisob kitob qilib olishadi misol uchun ming dollar o'rtacha qancha ming dollar o'rtacha bularni rupiysiga to'qson ming ya'ni to'qson ming o'ttiz milli pistoletdan uchtasini olsa bo'ladi ming dollarga bo'ladi bo'ladi bo'ladi albatta endi ana shu tt pistoletini kachalari ya'ni e, shu mahalliy nimada ishlab chiqarib qo'l bola ishlab chiqarilganlari yetti mingdan o'n minggacha ekan ularni ham ishlatsa bo'ladi dushmanga qarshi bale ularni ham ishlatsa bo'ladi to'pponchalarning bir e, boshqacha bir turlari ham bor ekan bozorda ho'p alhamdulillah to'pponchalarni boshqa turlari ham juda ko'p ekan Э, xususan shu hozirgi yangi e, rossiyskiylar brazilskiy har xil turetskiy to'pponchalar bor ekan bular e, o'sha rossiyskiy e, mana bu ttga qaraganda nisbatan qimmatroq ekan o'qlari ham qimmatroq keyin o'zini ham asli deyishyapti lekin asosan men o'sha mujohidlar ishlatayotgan arzonroq o'sha ishonchliroq bo'lgan ttni ko'proq bildim yuragida bir o'ti qaynagan muhojirlar SVD qurolni ham so'rab turishadi, snayper, ya'ni. Hmm. Bu qurol narxi qancha turadi? Ko'pchilik filmlar orqali ko'rib qiziqishadi. Ana shu siz aytgan SVD SVD vintovkasi shu snayperskiy vintovka haqida ham ma'lumotlar iloji boricha yig'ishga harakat qildim. Bu joyda SVD vintovkasi yangilari yangi otilmagani ya'ni yetti ming dollardan sakkiz ming dollargacha keyin bozorda yana hali ishlatilgani ham uchrab turar ekan ishlatilgani to'rt ming besh ming olti ming atrofida o'sha o'zini holatiga qarab talashib tortishib bozorda topsa bo'lar ekan ya'ni svd o'sha merganlik miltig'i shundaymi shunaqa shunaqa mujohidlar qo'llayotgan piko pulemyoti haqida ma'lumot olishga harakat qildim shu piko pulemyotlari ham e, bozorda yangisi besh ming dollar ekan iste'mol shu ozgina ishlatilgan e, ikki yarim mingdan uch minggacha topsa bo'lar ekan bu piko degani qisqartirilgan pulemyot kalashnikova deganni bosh so'zlari shundaymi xuddi shunday xuddi shunday ya'ni pulemyot kalashnikov bu ham rusiy dushmanni boshiga shunaqa shunaqa hozir e, asosan shu mujohidlarga bir ish berayotgan qurol ham shu aka bu nimachi granatachi ho'p granatani men surishtirdim bozorda asosan shu rusiy granata granatalar shu Pokistonning puliga 2200 ming ikki minggacha ekan e, granatalarni ham turi har xil e, hujumiy granatalar men o'sha hujumiy granatalarni so'radim ikki yarim minggacha topsa bo'ladi topsa bo'ladi holatiga qarab endi bu hozir siz sanab o'tgan qurollar to'pponcha avtomat va pulemyotlar bular dushmanning askar kuchiga askariy kuchiga qarshi ammo hozirgi urushlar albatta texnikayu zirhli texnikalar bilan bo'ladi va shu texnikalarga qarshi qurollardan ham bilib keldingizmi bu ham o'rinli savol ho'p alloh rozi bo'lsin men asosan shu o'sha e, muxlislarimiz bergan savollarga qarata ancha muncha yengil qurollarni ko'proq qiziqdim lekin bozorlarimizda to'plar ham bor katta qurollar bor katta sahiyli qurollar ham bor men asosan ularni ichida endi hozir mujohidlarga ko'proq kerak bo'layotgan o'sha granatomyot haqida qiziqdim granatomet yangisi yetti yuz dollar ekan bozorda bitta o'qi oltmish yetmish dollar orasida ekan endi mana bir muhojir birodarimiz kelib mukammal jihodiy asbob anjomlari bilan kiyinib qurollanib olmoqchi ho'p bunga bu hozir siz sanab o'tgan qurol aslahalardan tashqari o'sha o'q xalta o'q don mana shunday bir moslamalar ham kerak bo'ladi ho'p shuni jam jamuljam holda jamlagan holda qanchaga tushadi yaxshi juda o'rinli savol men taxriban o'sha bozorda ancha muncha hisoblab ham ko'rdim o'sha partalar bo'lsin e, har xil pichoq, kompas mana shunga o'xshagan narsalar avtomat pistolet granata umumiy o'rtacha hisoblab ko'rganimda e, agar mujohid birodarimiz o'sha kelgan birodarimiz o'rtacha ikki yarim ming dollarga mukammal jihozlana oladi agar uch ming dollarga yaxshi jihozlanadi. Jihodning eng yaxshisi o'z moli va joni bilan jihod qilganligi shariatimizdan ma'lum, shundaymi? Albatta, albatta. Ilgarigi urushlarda ham ashabi ikromlarimiz ham o'z mollariga, o'z pullariga ot bo'lsin, qilich nayza dubulg'a bo'lsin, qalqon bo'lsin, kamon o'qlari-yu kamon o'zi-yu shularni sotib olib jang qilganlarini mana tarixlarimizdan bilamiz. Hozirgi ularning izdoshlari bo'lgan bu inshaalloh bu mujohid birodarlarimiz ham bu bo'lg'usi muhojir va mujohid birodarlarimiz ham shu yo'ldan bormoqchi bo'lsalar kerak deb umid qilamiz yana buni qizig'ini qarang yahyo aka kufrda mana kufr askarlari bir pul uchun urushishadi va ularga hukumat o'z tomonidan qurol beradi bizni musulmonlar muhojirlar bo'lsa o'zi qurol olib hattoki ortiqchasi bo'lsa baytul molga berayotganlarni ham uchratamiz qurollanib o'z yonidan jihod qilib shahid bo'lish orzusi yurganlar juda ham ko'plab topiladi mana bu islomga dushman g'alamislar doim mujohidlarni yerga urib pastga urish uchun ular dollar uchun urushadi falon pul bersa bular jangga boradi degan safsattalari mana puch ekanligi shunday chiqib turganki mujohidlarimiz islomning avvalidan to hozirgacha Alloh yo'lida jihod qilayotgan mujohidlar o'z moli o'z puli va o'z jonini najot qilib keldi. Mana bu islom dinimizning, buyuk islom dinimizning va musulmonlarning va mujohidlarning bu sohada ham bu kofir pastkashlardan ma'naviy tomondan ustunligini bir ko'rsatkichidir. Aka shu yerda yana bir savol bo'lishi mumkin. Misol uchun mana puli yo'q birodarlar, zo'rg'a hijratga pul topgan, qochib qolishga muvaffaq bo'lgan, zulmdan, tazyiqdan bular qanday qilishadi qurolga puli bo'lmaganlar bu hozir bergan ma'lumotlarimiz faqat bizga tushgan savollar natijasida bo'ldi xolos mana o'tgan davrda radiomiz paydo bo'lgandan beri 100 ta juma dasturini tayyorlagan bo'lsak bunday javoblar biz bermagandik ya'ni bunday ma'lumotlarni biz kelayotgan muhojir birodarlarimizga bergan emas edik sababi o'zbekiston islomi harakati o'z baytul molidan qurollantirgan, jihozlagan bo'lgan. Aka, sizni ham xizmatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana muxlislarimiz uchun yetarlicha javob oldik inshaalloh. Abdulboqiy shoir birodarimiz ushbu juma dasturimizga yangi nashidlarni tayyorlab berganlar. Keling shuni barchamiz birgalashib eshitaylik. Juda soz aka. Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar oli ibodatga shoshilgan zohidlar Jundulloh ijodiy studiyasi Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar oli ibodatga shoshilgan zohidlar sizlarga jannat muborak Sizni ko'rib ummat din uchun qon bersin, g'ayratli martirlar haq yo'lda jon bersin. Allohim jannatdan boqiy makon bersin. Sizlarga jannat muborak. Sizni ko'rib ummat din uchun qon bersin, g'ayratli martirlar haq yo'lda jon bersin. Allohim jannatdan boqiy makon bersin. Sizlarga jannat muborak. Allah'ın yolu yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar ibodatga shoshilgan sohidlar sizlarga jannat muborak Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar ibodatga shoshilgan sohidlar sizlarga jannat muborak Bergan ahdingizga aylabon sadoqat, haq yo'lda jon bermoq eng oliy saodat, jihod maydonida kelganda shahodat, sizlarga jannat muborak. Bergan ahdingizga aylabon sadoqat, haq yo'lda jon bermoq eng oliy saodat, jihod maydonida kelganda shahodat, sizlarga jannat muborak. Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar oliy ibodatga shoshilgan zohidlar sizlarga jannat muborak Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda şahidler, oliy ibodatga shoshilgan sahidler, sizlarga jannat muborak Shiddatli janglarda bo'lsin dardga davo malaklar taftidan jangda eskan sabo jihad maydoniga aylangiz marhabo sizlarga jannat muborak shiddatli janglarda bo'lsin dardga davo malaklar taftidan jangda esgan sabo jihad maydoniga aylangiz marhabo sizlarga jannat muborak Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar oliy ibodatga shoshilgan sohidlar sizlarga jannat muborak Allohning yo'lida yurgan mujohidlar shahidlar jannatga ketganda shohidlar ibodatga shoshilgan sohiblar sizlarga jannat muborak Yahyo aka mana internetdan ba'zi birodarlarimiz bilan suhbatlashganmiz ular juma dasturiga o'z munosabatlarini bildirganlar Mashalloh. Shularni bir tinglasak juda yaxshi bo'lardi-da. assalomu alaykum va alaykum assalom yaxshimisiz alhamdulillah allohga shukur o'zingiz tinchmisiz birodarlar yaxshimi sizlar bilan ko'rishib gaplashadigan kunam yetkazgan allohga behad sanolar bo'lsin mujohidlar yaxshi yurishibdimi ha alhamdulillah hammaligi yaxshi ha salomatchiliklar joyidami qiynalmasdan alloh qadi bizni haqqimizga ham duo qilinglar inshaalloh tezroq yetib olaylik biz ham sizlar safiyalarga inshaalloh alloh yordam bersin sizlarga ham bu bizni radiolarni tinglab turibsizmi ha tinglab turibman oxirgi radio sonini tingladim bugun qanday taassurotlar fikr mulohazalar alhamdulillah yaxshi men inshaalloh mana o'tgan yil bir yildan beri bu radiolarni qoldirmasdan tinglab kelyapman faqat lattanga borganda sal qiynalibroq qolaman nima deganda u yerda internet yaxshi ishlamagani uchunmi shu yerga kelganda sayti kirib ozgina da'vatlarni olib undan ilm olib ozgina qo'limizdan kelganicha Alloh yetkazganicha Xo'p, birodar, rahmat sizlarga. Juda chiroyli radio olib boryapsizlar. Birodar, mana sizga bir imkoniyat. Biron bir agar mujohidlarga salomingiz bo'lsa, yuboring. Mayli, Asvard, assalomu alaykum. Hurmatli mujohid akalar, ukalar, Alloh yo'lida sarkamay xizmatinglarni davom ettirgizlarini bizlarni ham haqqimizga duo qilinglar inshaalloh eshitilmayaptimi eshitilyapti aytavering ha men sizni eshityapman siz meni eshitmayapsiz eshityapman aytavering yuraklariga alloh subhanava taolo jihod ishqini solgan bu muxlis birodarlarimizga robbimizning o'zi yo'llarini oson qilib jihod saflarimizga kelib qo'shilishlariga muvaffaq etsin mana aka muxlisimizdan yana biri Э, tashqi davlatlarda yevropada yuribdi va bu yevropadagi holatlarini o'ta qiyinligini musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlarni aytib berganlar uni ham eshitamizmi albatta eshitish kerak juda qiynalganmiz bu yerda ham aka qanday qiyinchilik endi aka hamma joyda ham hozir bilib bo'lyapti turgan ishlar aka islomga qarshilik tushunarli bu radiolarni eshitib turibsizmi alhamdulillah aka juda zo'r bo'lyapti aka alloh shu radiomiz borligiga ham alhamdulillah aka shunchalik eshittiribmiz aka lekin qiyin aka eshitishlar qiyin nimasi qiyin saytlar ochil saytlar ochilmaydi yaxshimi одноклассникda bor ekansizlar alhamdulillah aka alhamdulillah sizni ovozingiz bilan siz bilan gaplashaman deb hech xayolim fikrimga ham xayolimga ham kelmagandi aka ishonasizmi birodarlar bilan hech gaplashaman deb bu ovozingizni suhbatimizni radioga qo'ysam bo'ladimi juma dasturiga farqi yo'q lekin aka lekin Alloh yo'lida aka bir qilyap turgan ishlaring bu qalbimizdan ham bir nima deydi biz qo'rqoqlar o'tiribmizda aka uyda ishonasiz ayollarimizni ham himoya qilolmay qoldik aka ishonasizmi shunga hozir aka nima ham dirdim aka Alloh shunchalik nusratlarni beryapti. Alhamdulillah aka. Bu bu, bu ne'mat uchun buncha mu'minlarga hozir nima bo'lmay qoldi aka. Misol uchun man yashab turgan hozir diyorlarda aka bilmayman qanday og'ir, juda og'ir aka islom. alhamdulillah o'sha yerda shariatda shunday hukmi bilan shunday ish yurityapsizlar alhamdulillah aka man bundan juda xursandman aka man qachon qo'shilar ekanman deb ollohdan har kuni so'rayman aka ishonasizmi boshqa aka qalbimdagi hozir yig'lab gapirsam endi manga hozir to'g'ri kelmaydi aka tushunarli boshqa birodarlar ham bormi atrofingizda aka borlikka bor endi ular haligi nima судебный pristav nimalari bor rus birodarlarim bor bu yerda man bir ikki tushuntirdim aka shunaqangi shu joyidan endi ular nima gap deyaptida bilyapsiz bitta boshqa joydan ham chiqadi bo'lyapti siriyaga deyishyapti endi unga nima qilmanglar aytgan birodarlar jihod qilyapti iloji boricha shariat bor joyga intilaveringlar bir ikki nima qildim ular ham qiziqqanlari bor aka mana shuni mana shuni o'ylayapmanda aka man ertadan keyin misol biror joyda yashasam hozir bu yerda aka soqol qo'yish sunnatga muvofiq deb soqol qo'yib ko'ringlar aka agar qamab yuboradi deb o'zbekistonda endi qo'yib besoqol besoqolvozlar ko'payib ketgan aka erkinlik yo'qmi dinga eh, yo'q endi aka o'zbekistonda qachon bo'lgan aka dinga erkinlik yo'q yevropada aka ahli sunna val jamoa masjid bor aka kunda musulmonlarni o'g'irlagan eh, mana yaqinda bitta birodarni ham o'ldirib yuborishibdi nima uchun bilmasam aka man bunday xabarim yo'q aka shu lekin musulmonlar o'g'irlab bir ikki birodarlarni o'g'irlab ketishdi shular bilaman lekin ho'p mana endi bilasiz aka ha siz kabi o'sha kufr diyorlarida yurgan musulmon birodarlarga nima maslahatlaringiz bor aka man nima ham derdim tezroq hijrat qilib shu shariat qoyim bo'lgan joylarga chiqishsa yaxshi bo'lardi o'tirishgan bilan bu ummat birlashishi kerakmi-kan deymanda aka nimada ummat birlashish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz ummat birlashish uchun mana aka shunday ilmim siz shunaqangiz nima emas aka yo'q bir fikringiz sizni mayli siyosiy fikringiz ummat birlashish uchun nima qilish kerak aql inob bitta joyda nima bo'lishi kerak aql inob bo'lishi kerak yaxshi yana qanday so'zlaringiz bor biz mujohidlarga nasihatlaringiz bo'lsa bizda nasihat aka o'zimizga hozir so'rab turibdi sizlar aka ollohni nimasida sizlar aka qalblaringda olloh bo'lsa aka nimalaringiz sunnatga muvofiq bo'lsa aka yana nima deyishim mumkin aka tezroq chiqsak biz ham shu aka biz oldinlaringga chiqsak birodarlarga kuch quvvat bersin alloh taolo inshaalloh biz ham qo'shilaylik shular safiga aka yaxshi birodar bo'lmasa unday qilamiz ancha bo'ldi aka qaboldagi nimalarimiz qaboydirmalarni ham ko'rmadik ekan ancha bo'ldi aka одноклассникida qo'ydim-ku shu mavzuni ko'rmadingizmi aka одноклассникda to'g'ri aytsam juda fitna ko'payib ketyapti oxirgi paytlarda man sizlarni deb kiryapman o'sha misol o'zimizni mujohidlar nimalari borligi uchun kirib aka sizlarni ko'raman ortiqcha misol kirsam u tomonda munofiqlar bu tomonda munofiqlar gap tashlab haligi onamni asabini buzyaptida alloh rozi bo'lsin amin mayli salom ayting atrofdagi aka ukalarga mani nomimdan ham aka mujohid birodarlarga hammalariga salom ayting aka alangali inson kamlik qiladi aka birodarlarga aka bitta narsada bu yerda man misol muhojirmanda qanday desam bo'ladi ishchi muhojirman aka bu yerda misol mani tushungani bir besh oltita desam ham bo'ladi aka ko'pchiligi bilan misol islomdan gaplashsam aka bular boshqachada man nima desam bo'ladi ko'p mensimaslikka olib kelishadida e ha o'yveraman aka man nimaiki olloh bilsa bo'ldi mani ibodatimni deymanda bir xil payt shunaqa lekin shunaqa birodarlar bir ikkita o'zimga yaqin birodarlarim bor iloji boricha aka mani maqsadi ikkita fikr hayolim aka o'sha sizlarni oldilaringga borish aka boshqa hech narsa hayolimga kelgani yo'q aka alloh taolo bu va bu kabi birodarlarimizni tezroq mujohidlar safiga keltirib qo'yishini o'zi nasib etsin Mana alhamdulillah hozirgi kunda internet ancha rivojlanganiga qaramay, bu biz turgan mintaqalar, Vaziriston mintaqasida internet tezligi nihoyatda past, nihoyatda sust. Biz bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan yana minglab muxlislarimiz bor. Biz ular bilan suhbatlasha olmaymiz, chunki o'sha internet tezligi bizda past bo'lganligi uchun va biz ularga agar aloqa qiladigan bo'lsak, internetimiz ko'tara olmay o'chib turadi. Biz bilan gaplasha olmagan muxlislarimiz gaplasholmaganlardan xafa bo'lmasliklarini safimizga kelsalar yaqindan suhbatlashishlik imkoniyati paydo bo'ladi inshaalloh endi mana shu internetimiz sohasida ham ba'zi savollar tushgan shu savollarni o'z egalari ya'ni shu mas'ullariga bersak va ularning o'zlaridan muxlislarimiz javoblarini eshitsalar islom nurim porlaganin ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ahli kufr xorlaganin ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim islom nurim porlaganin ko'rsat Bismillahir Rahmanir Rahim Jundur Rahmon saytimiz e, haqida so'ragan ekansiz bu Jundur Rahmon saytimiz ko'p bo'lmadi ishga tushganiga alhamdulillah hozirgi kunda faoliyati olib borilayotgan ishlar alhamdulillah yaxshi ketyapti saytimizni kuzatib borayotgan mm, tashqaridagi muxlislarimiz ichkaridagi muxlislarimizga ma'lum yangiliklar filmlar nashidalar va shu kabi bir qator jihodiy xabarlar va ma'lumotlar hammasi kiritib borilyapti alhamdulillah inshaalloh bu saytimizda junur э, rahmon saytimizda kelajakda э, hozir faol bo'lib turgan eng asosiysi juma dasturlarimiz buni inshaalloh kelajakda yana bir to'xtatmaslikka o'rtada bir e, tanaffus bo'lmaslikka harakat qilamiz muxlislarga tez tez yetkazib berishlikka va kelajakda yana e, rejalarimiz yangi yangi filmlar yangi nashidalar va xosatan shu kabi bir qator jihodiy xabarlaru maqolalar yana yanada e, kuchaytirish niyatlarimiz bor inshaalloh bundan tashqari o'zbekiston islomiy harakatining yana boshqa saytlarni ochish rejangiz bormi ruscha saytimiz deyarli tayyor bo'lib qolgan nomini hozir aytolmaymiz inshaalloh inshaalloh jundurahmon saytiga e'lon qilamiz nomini shu bilan birgalikda inglizcha saytlarimiz ham ishga tushirish niyatimiz bor va forscha saytimiz hozirda ishga tushgan e, harakatimiz sayti rasmiy sayti xuroson biz nomi bilan nomlangan sayt bu saytimiz hozirgi kunda faol inshaalloh muxlislarimizga fors tilini tushunadigan e, muxlislarimizga aytamizki bu saytimiz ishlab turibdi alhamdulillah kunlik yangilik xabarlar maqolalar filmlarimiz ham shu saytlarimizda qo'yib borilyapti yana muxlislarimizdan shunday savol kelganki so'rashganki nima uchun juma dasturi internetda tezda chiqmaydi deydi bu o'rinli savol haqiqatda avvalambor ko'p muxlislarimizga ma'lum bizni turgan mintaqalarimiz qaysi qanday mintaqada turishligimiz va ba'zi texnik muammolarimiz bor va ba'zi sabablarga ko'ra juma dasturini biz juma kunini o'zidayoq chiqara olmaymiz sababi bizda internet muammolari bo'lganligi uchun xosatan internetning tezligi surati o'ta past bo'lganligi uchun biz muxlislarga o'sha kunni o'zidayoq yetkazib berishimiz qiyinroq ya'ni yetkazib bera olmaymiz shuning uchun internetimiz zaifligi uchun va e, o'ziga yarasha elektr muammolarimiz bo'lganligi uchun biz muxlislarimizga vaqtida yetkazib bera olmaymiz biroz kechikadi shu sababdan vaqtida yetkazib bera olmaymiz inshaalloh kelajakda shu narsaga harakat qilamiz inshaalloh muxlislarimizga imkon qadar e, juma dasturini e, ya'ni kechib ketmagan holatda tez tez yetkazib berishlikka inshaalloh saytimiz muxlislariga so'zlaringiz va tilaklaringiz bo'lsa saytimiz muxlislariga so'z va tilaklarimiz mujohidlarni haqqiga duoda bo'lishsin e, saytimizni doimiy kuzatib borishlarini ham tavsiya qilamiz eshitib ko'rib o'qib saytimizdagi maqolalar bo'lsin filmlarni ko'rib yoki bo'lmasam e, audio eshittirishlar darslarni eshitib boshqa mo'min musulmon birodarlarga xosatan bizga muxlis bo'lgan birodarlarga ham tarqatishlarini ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim aziz jonim o'z diniga fidoni ko'rdik qo'rquv bilan o'z dinidan judoni ko'rdik Icabetsiz qoldirilgan nidoni ko'rdik mazlumlarni xursandligin ko'rsat Allah'ım Icabetsiz qoldirilgan nidoni ko'rdik mazlumlarni xursandligin ko'rsat Allah'ım islom nurun porlagan ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim ahli kufr qorlagan ko'rsat Allohim ko'rsat Allohim Nusratulloh aka jamoatimizning internet sohasining fors bo'limida qanday yangiliklar bor? Bu ham ayni kerakli savollardan e, bu bo'limga ham ba'zi savollar tushgan. va shu savollarga javob olishlik maqsadida birodarlarimiz tashrif buyurib, muxlislarimizga kerakli savollarga javoblarni olishdi. Xo'p, bulardan bir eshitsak. Mana marhamat aka. شادگردان بار اله میهنینم آوران معبدی کتاب پرستان سنگری دعوتگران دفتری تاریخ عالم ثبت کرده نام او bismillahi rohmanir rohim allohga ko'p ko'p shukrlar bo'lsinki juma dasturlari yuz yuzlamchi soniga yetib qolibdi va bundan bog'i ham davomli bo'lishini alloh taolodan so'rab qolamiz va bizning sayt ishlarini boshlaganimizga ham ko'p vaqt bo'lmadi 6 oycha bo'lib qoldi taqriban rasmiy ishimiz endi 6 oycha ko'p vaqtdan buyon kutayotgan ishlarimiz 6 oy oldin ishga tushgan edi alhamdulillah hozircha ishlab kelyapti bu saytimizni imkoniyatlari uncha ko'p emas o'zimizgacha bo'ladi shu mujohidlarga va lekin muxlislarimiz ham bor alhamdulillah afg'onistondan bo'lsin chunki til fors tili bo'lishi sabab shuning uchun ko'proq muxlislarimiz fors nimalardan va afg'on o'zbeklar, chunki bular fors tilini saytimiz fors tiliga bo'lgan sababli shuning uchun ko'proq fors zabonlar va afg'on o'zbeklarki forsni biladi, shular kiradi. Bular biz saytni yoniga yana bir Facebook adreslar, ba'zi ijtimoiy shabakalardan ham ish olardik. Bunga taqriban 1200 ga yaqin bizni nimamiz bor edi, muxlislarimiz bor edi. biz gaplashib turardik har narsa yangilik chiqsa biz varaqat berib ular bizni tashviq qilardi ko'p ko'p tashakkur fors tilida nashida bo'laman film bo'laman boshqa boshqa mahsulot boshqa Э, jihodiy studentlarim ko'p kam chiqadi va sizlardan alhamdulillah shu ham chiqib turibdi ko'p ko'p shukur deb bizni tashviqqa solardi mana shunday maktublar bor keyin xosatan zindondagi birodarlarimiz bizga ko'p ko'p salom aytib turardi har kun bizni saytimizga kirib yangilik bo'laman nima bo'lsa ko'rib turardi qaysi yangilik bersa keyin tafsilotini bizdan so'rardi nima bo'ldi nima bo'lmadi shuning uchun filmlarimiz chiqqan bilan chiqish bilan hatto shu qamoqxonalarga ham yetib borardi alhamdulillah birodarlar boraverdi internet ularni ixtiyorida bor e, internetdan filmlarni olib nashidalarni olib da'vatlarni olib ana shu qamoq nima zindondagi birodarlarimiz ham bizni ko'p ko'p tashviq qilardi salom yo'llab turardi har lahza shu internet olamida keladigan ma'lumotlar va bizni muxlislarimizning e, bizga bildirgan munosabatlari shu jundulloh studiyasining fors tilidagi bo'limidan qanday yangiliklar bor muxlislarimiz uchun Misol uchun nashida yoki filmlarda masalan. Ha, bizning fors bo'limimizda yangiliklarimizdan eng yangiliklarimizdan kattasi 1435-hijriy yilning kirib kelishi sababli biz saytimizni yangiladik, yangi dizayn bilan. Yangi dizaynimizda imkoniyati juda ko'p, alhamdulillah. Oldingidan ko'ra ko'proq desak ham bo'laveradi. chunki bunda ba'zi nimalar bor sahnalarda mustaqim ko'rsatilasiz birinchi safhada video o'qish mumkin oldinda bu imkoniyat yo'q edi keyin yaxshi yaxshi nimalarda ishlatganmiz effektlarda shu imkoniyatlar alhamdulillah ko'plik sababli biz 1435 hijriy yilning kirib kelish sababli tasmim oldikki forsi saytimizni ham Jundrahmon saytiga o'xshatib shuni kopisini olib turib biz nima qilsak yangitdan boshlasak alhamdulillah mana ish ham tugab qolay dedi yana nashida bo'limida ya'ni nashida bo'limida desak bizning ikkita munshidimiz bor alhamdulillah yangitdan kelgan birodarlarimiz bittasini tanasalaringiz kerak ovozini ham eshitgan bo'lsalaringiz kerak bittasini aqyor birodar deydi keyingi javod birodar ikkoni ham nashidasini eshitgansizlar chunki fors tilida she'r kam kamlik sabab biz har doim tez tez tez tezda nashida chiqarib turarmiz shuning uchun do'stlarimiz dan e, uzr tilaymizki agar she'rlari bo'lsa bizga taqdim etsinlar biz qilib inshaalloh taqdim qilamiz bu kishilarga ana shu she'r kamligi sabab jihodiy she'r xosatan bo'lmasa ham she'r ko'p har she'rda nashida ham qilib bo'lmaydi biz jihod safiga turibmiz va jihod qilyapmiz bizga jihodiy she'rlar kerak jihodiy she'rlarni biz jihodiy nashidaga aylantirishimiz kerak va inshaalloh lekin oyindagi tasminlar bor she'r shoirlar ham bor alhamdulillah necha she'r hozir e, ish ketyapti ustiga inshaalloh nashida qilib chiqaramiz shu yaqin kunlarda bir ikkita e, nashida chiqardik bittasi mansur aka shahid o'zbekistonlik u kishi bir fors tilida bir she'r yozgan ekan uni nashida qilib chiqardik keyini bir e, hokimiy ruyi jahon qonuni rahmon mekunim degan bir unvonda bir nashida yozdik inshaalloh birodarimiz javod birodarimiz o'qib ham beradi agar murojaat qilsangiz fors e, nashida bo'y bo'limida shu keyin film bo'limida yaqinda mazlum ummat degan filmni nima qildik e, biz fors bo'limimizdan chiqqani shu bo'ldi yana kelajaklarda inshaalloh rejalar bor shahidlar ustida film ishlash e, tasminlar bor lekin odam kamlik sabab imkoniyatimiz kamlik sabab qo'limizdan keyincha harakat qilyapmiz va shu bo'lyapti alhamdulillah va mazlum ummatni ham yana bir qismini e, ishlashga e, tasminlar bor. Keyin e, Xorason lashkari, Xorason lashkarini oldin bir varaqa chiqardik, kichkina edi. Shu 1 yildan buyon biz jurnalga aylantirganmiz. Jurnalga hamma mavzular bo'ladi. Shu bir oyning dog' dog' mavzulari bo'ladi va shu oyiga nima islomda nima yaxshi nima o'tgan tarixiy ishlar o'tgan ana shu to'g'risida gaplar ochilib ketadi keyin yangiliklar bo'ladi tahlillar bo'ladi kufrning shikast ustiga gapiriladi mujohidlarning shijoatlari shahodatlari shahidlar ustiga gap ochiladi shu jurnal ishi ham alhamdulillah ketyapti duo qilib tursalaringiz muxlislarimiz ko'paysa va tashqaridagi muxlislar shu yerga kelib biz bilan birga ishlasa inshaalloh ishlarimiz yanada kengayib boraveradi Aytganday fors tilida bilmaydigan muxlislarimiz, ya'ni Xuroson biz saytini o'zbek kiril alifbosida o'qish imkoniyatlari bormi? Ubaydulla. Shu biz shu Xuroson bizning tepasiga bir Google Translate degan, ya'ni Google tarjima degan bir knopkani qo'yganmiz. Mutassifana bu bizning mushkulatimizmi? Google Translate ichida o'zbek tiliga tiliga aylantiradigan narsa yo'q ekan. boshqa hamma tilda bor arabcha qilsa bo'ladi inglizcha qilsa bo'ladi ruscha qilsa bo'ladi birodarlar ruscha qilib ham o'qishib ko'rdi lekin o'zbek tili google translate ichida yo'q ekan shuning uchun rusga aylantirib ham o'qisa e, ya'ni matlab olishlari mumkin شادگردان بار الها میهنینم آوران معبدی کتاب پرستان سنگری دعوتگران دام تقدیر می کشد هر قدرتی تقدیر را روز نابودی بسوی مرقدش در خاوران yangi nashidalar chiqyaptimi hozir chiqyapti inshaalloh oxirgi nashidangiz qaysidi oxirgi nashidamiz یا شریعت یا شهادت حاکمی روی جهان قانون رحمان میکنیم دین اسلام را بلند تا هفت آسمان میکنیم حاکم روی جهان قانون رحمان میکنیم دین اسلام را بلند تا هفت آسمان میکنیم حاکم روی جهان قانون رحمان میکنیم دین اسلام را بلند تا هفت آسمان میکنیم ما فدای دین اسلام ما فدای مصطفی ما فدای دین اسلام ما فدای مصطفی در دفاع مصطفی ما جان قربان میکنیم در دفاع مصطفی ما جان قربان میکنیم در حصول جنت الفردوس قربان میکنیم حاکمی روی جهان قانون رحمان میکنیم دین اسلام را بلند تا هفت آسمان میکنیم دم به دم حمله نمایید بر صفوف دشمنان دم بدم حمله نمایید بر صفوف دشمنان این ندا را از خراسان به جوانان میکنیم این ندا را از خراسان به جوانان میکنیم این ندا را از خراسان به جوانان میکنیم حاکمی روی جهان yana internet sohamizdan tayyorlab kelganlaringiz bormi mana yahyo aka savollar ko'p kelgan va ularni o'z egalariga yetkazdik shunday savollar borki ularga bu yerdan turib ya'ni radio orqali javob berib bo'lmaydi e, va berib bo'ladiganini ham o'z egalaridan olishni iloji bo'lmadi. Shu savollardan biri mana oilador muhojirlar O'zbekiston Islomiy harakatiga hijrat qilib borsa, ularga jamoat tomonidan qanday sharoit beriladi? kabi savollar bor. Shu savolni endi e, mana ancha yildan beri shu hijrat diyoridasiz. o'zingiz ko'rgan bilganlaringizni tashqaridagi muxlislarimizga yetkazsangiz albatta bu juda o'rinli va dolzarb savol bo'lgan chunki hijrat diyoriga kelmoqchi bo'lgan kishilar xoh o'zi bo'lsin xususan oila bola chaqasi bilan yoki keksayib qolgan ota onalari bilan keladigan bo'lsa albatta ularga bu masalani bilish juda ham kerak chunki bu o'zimizning boshimizdan o'tgan biz oila bola chaqalarimiz bilan hijrat qilib chiqib kelayotganimizda ham qayerda yashaymiz nimaga tirikchilik qilamiz qayerda boshpanamiz bo'ladi degan masalalar bizning ham boshimizni qotirgan shuning uchun bunday tashvishlar bo'lishi bu birodarlarimizda albatta o'rinli tabiiy va bunga biz javoban shuni aytishimiz mumkinki o'zbekiston islomiy harakati iloji boricha paydo bo'lgan kunidan boshlab qancha muhojir mujohid oilalar kelgan bo'lsa ularning oilalariga shart sharoitlarni uy joyini berib ta'minlashga harakat qilib kelgan va bunga muvaffaq bo'lib kelgan hozirgacha ham imkon boricha har bir oilaga o'ziga alohida yashash uchun e, yetarli shart sharoitlari bilan bir uy joy qilib berilayotgan qayerda ansorlardan topilsa ansorlarni joylaridan topilmayotgan bo'lsa o'zimizning baytul molimizdan uy joylar qurib berilayotgan ba'zi hollarda shunga ulgurmagan ulgurmay qolgan vaqtimizda umumiy joylarda umumiy ya'ni katta hovlilar qilinib bir nechta oilalar vaqtincha uy ichlari o'sha turib erkaklari jihodiy guruhlarda yoki xizmat guruhlarida bo'lib turishgan bu ham vaqtincha hol bo'lib sekin sekin <clears throat> baqadri hol qadam baqadam navbatma navbat yana uy joy qilib keyin yana chiqib chiqib ketilayotgan mana bu gapimizga jamoatimizning hamma a'zolari guvohdirlar undan tashqari kelgandan jamoatga kelgandan keyin tirikchilik bola chaqani boqish bu g'am umuman muhojirdan ketadi. Bu Hazrati Umar roziyallohu anhu olgan yo'lki faqat jihod fikri bo'lsin mujohidda, bola chaqani boqay, bozorga yuray, nima topib kelay degan g'am bo'lmasin uchun faqat jihod fikri bo'lishi uchun, chalg'imasligi uchun shu yo'l xulafoi roshidinlardan ham shu yo'l ya'ni sunnat tariqasida olingan. Va shu vaqacha alhamdulillah mana o'zimizdan misol agar aytsak, mana yigirma yilga yaqin o'n yetti yigirma yilga yaqin o'n sakkiz yigirma yilga yaqin agar muhojiratimizga vaqt kechgan bo'lsa biz hali bir kun o'zimizni tirikchiligimiz ro'zg'orimiz uchun bir peshna ter to'kib ishlagan emasmiz balki jamoatni xizmatini qilish jihod xizmatini qilish islom ummatini g'amida bo'lishga barcha shart sharoitlar qilib kelingan bo'lgan xuddi shunday boshqa birodarlarimizga ham baqadri hol hamma shart shartlar qilib beriladiki faqat jihod g'amida bo'lsin ro'zg'or buyumlari ham o'zlari bilan olib kelgan buyumlari hammasi shaxsiy mol uni hukmi bor shariatda u birov tegmas o'zlarini narsasi undan tashqari yana kerakli narsalarni shu iqlim shu mintaqani shart sharoitlariga mos holda yana jamoat tarafidan qilib beriladi mahsulotlar bo'lsin barchasini shart sharoitni qilib berilgan va alhamdulillah e, bu hijrat barakotidan alloh taoloni fazli nusratlaridan buni biz ko'zimiz bilan mana ko'p yillardan beri ko'rib kelgandirmiz ki insonlar ishlamasdan turib ya'ni odam ishlamasdan turib ham shuncha shunday yashasa bo'lar ekan bu kommunist bu kofirlarningki ishlamagan tishlamas degan qoidalari bu hammasi sariq puchakka arzimagan pullar ekanki rizq ro'z beruvchi razzoq alloh subhanava taolo o'zi ekanini mana e, hijrat davomida faqat shu ya'ni hijrat davomida doim ko'rib kelganmiz mana bundan tashqari kasal bo'lib qolsa, ularga doktorlarimiz tomonidan bepul dorilar va bepul xizmatlar ko'rsatiladi. Shundaymi? Bunda maxsus tibbiyot sohasi uchun ajratilgan avtomashinalarda o'z mahrami bilan boradi mas'ulimiz uyiga. O'sha kasalni yosh bolasi bilan bo'lsin, mahrami bilan boradi. moshinaga o'tkazib kerakli doktorga olib boriladi va yana mahramni olib kelinadi va shu kelishda birdaniga o'sha kerakli miqdorda bir xaltada xaltachada to'la holda o'sha kerakli dorilarni ham olib kelib birga doktordan o'tgandan keyin dorilar bilan uyga yana mahrami bilan ya'ni o'sha olib boruvchi mas'ul o'zini mahrami bilan ko'p hollarda ba'zi hollarda shu ayol kasal ayol o'zini mahramidan bo'lishi mumkin asosan o'sha xodim o'zini mahramidan borib keladi chunki bu oilalarda mahramlar ko'pincha misol xizmatlarda yo misol sangarlarda yo ta'limda bo'lishi imkoni ko'proq bo'ladi o'shanda ya'ni o'zini mahrami bilan olib borib olib kelinadi dorilar uchun dorixonada navbat kutilmaydi raisimizdan kelib qoldilar assalomu alaykum targ'ibot bo'limining raisi asadulla urganchi asadulla urganchi birodarim dasturimiz ham nihoyasiga yetib qoldi shekilli siz kelishida shuni payqasa bo'ladi endi dasturxon egasi mezbonga oxirgi so'z beriladi degandek avvalambor radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh eshitishayotgan muxlislarimiz inshaalloh alik olib qo'yishadi va ularning nomidan men ham va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deyman birodarimizga ham internetdan savollarimiz bo'lsa kerak albatta e aka asosiy savollar shularga bo'lgan endi soha xo'roz bilamiz hunaring oz otga minar chavandoz hujum hujum jundullar Ko'p kayma ey xo'roz bilamiz hunaring oz otga minar chavandoz hujum hujum jundullar hujum hujum jundullar Xo'p, ana endi bu kishiga qanday savollar bo'lgan? Og'a, mana tashqaridan kelayotgan savollardan biri nima uchun filmlar surati, ishlab chiqarish surati avvalgi yillarga nisbatan kamayib ketdi? Filmlarimiz kam chiqqanlik haqiqat. Vaholanki biz radioni boshlashdan oldin, mana 2 yil oldin Jundulla studiyasidagi film ishlash soni jihatdan rekord darajasiga chiqqan edi. Hatto tarjimalardan tashqari 33 ta film ishlangan bir yil ichida. Keyingi yil radio yili bo'lib ketdi. Oldingi yildagi jumamiz ham 50 ta bo'lgan edi. Bu yilda ham hijriy sana bo'yicha mana 50 ta qilib arxivini yopyapmiz alhamdulillah. Shuning uchun mana birodarlar 100-jumaga alohida e'tibor berishyapti. Mana shu o'tgan 1434-yilda e, Jundola studiyasi o'zini oldiga qo'yilgan maqsadlarga yetdimi? Endi radio sababli bizni erishgan bitta yutug'imiz bor bu ham bo'lsaki mana musulmonlar bugungi xalifalik yo'q davrida tog'utlar zamonasida dinni xizmatini bo'lib olganlar ya'ni din hozir da'vat vaqti jihod vaqti emas biz hozir da'vat yo'li bilan qilishimiz kerak deb bir qismi ajradi yoki hozir ta'lim tarbiya vaqti hozir hamma kuchimizni ta'lim tarbiyaga bag'ishlashimiz kerak deyishdi yoki jihod faqat jihod qilishimiz kerak deganlar bo'ldi yoki siyosiy yo'llar bilan xalifalikka erishamiz yoki boshqa boshqa islomni g'alabasini har xil yo'llar bilan kutishdi ammo biz shularga ayta olamizki radio sabab shu narsani ko'rsata oldik alhamdulillah mana da'vat qancha da'vat kerak mana jihod qancha jihod kerak mana ta'lim tarbiya qancha kitoblar kerak hammasi darslar bor mana islomiy siyosat qanchalik siyosat qilasiz siyosat kerak bo'lsa islomiy siyosat qanchalik ta'lim tarbiya kerak bo'lsa hm? bundan ortiq da'vat bo'ladimi hozir mana juma yuzinchi songa yetgan bo'lsa ertalabki kechqurungi darslarimiz 700 yuztaga yetgan. Ya'ni bu degani yarim ming eshittirish degani. Bular jihoddan boshqa narsani bilmaydi deb biz fikriy jang qilishimiz kerak degan kishilar. Qani o'shalar? kelsin mana minbar, mana siyosat ham bo'lar ekan, ta'lim tarbiya qilsa ham bo'lar ekan, da'vat qilsa bo'lar ekan. Keling mana mujohidlar ovozi xizmatingizda bor. mana shu narsani ko'rsatib berishlik bizni asosiy bir yutug'imiz bo'ldi yangi nashidalardan ham so'rashgan bormi men aytmoqchi bu ne'matlar alloh taolo bizga bergan shukur qilishni ham nasib qilsin va bundan ayirmasligini so'rab yangi nashida ham ayirma deb nomlagan Jaholatdan chiqib aybim yopmadim Asl erlik sof g'ururdan ayirma Suvoridek jangda shamshir chopmadim Shijoatdan chin sururdan ayirma Jaholatdan chiqib aybim yopmadim Asl erlik sof g'ururdan ayirma suvoriydik jangda shamshir chopmadim shijoatdan sururdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma shijoatdan chin sururdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma shijoatdan chin sururdan ayirma qancha ahdim topmadi hech rivoya qilolmadim mu'minlarni himoya qancha ahdim topmadi hech rivoya qilolmadim mu'minlarni himoya jangga chorlab o'tdi minglab kinoya jihodlarda yil yugurdan ayirma ayırmasın, ayırmasın, ayırma Cihatlerden, bir yürden ayırma Ayırmasın, ayırmasın, ayırma Cihatlerden, bir yürden ayırma g'azotlarda qancha ummat berdi jon musulmonga jabr bo'ldi bu makon g'azotlarda qancha ummat berdi jon musulmonga jabr bo'ldi bu makon shariatsiz zamin bo'ldi zimiston qabrim ichra yorug' nurdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma qabrim ichra yorug' nurdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma qabrim ichra yorug' nurdan ayirma duo qildim bari bo'ldi mustajob xush keltirarsan sen bajo duo qildim Bar bo'ldi mustajob Shu tilakni keltirarsan sen bajo Men g'aribdan senga Robbim iltijo Endi mangu xush huzurdan ayirma Ayirma sen ayirma sen ayirma Endi mangu xush huzurdan ayirma Ayirma sen ayirma sen ayirma Endi mangu xush huzurdan ayirma jaholatdan chiqib aybim yopmadim asl erli sog'urdan ayirma suvoridek jangda shamshir chopmadim shijoatdan chin sururdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma shijoatdan sururdan ayirma ayirma sen ayirma sen ayirma mana 100-juma dasturimiz ham nihoyasiga yetib qoldi alloh rahmon va rahim zotdan yana mana shunday islom ummatini xizmatini qila olishga olamga islom haqiqatlarini yoya olishga so'z jihodini to'la to'kis olib bora olishga va tashqaridagi hozircha jihoddan mahrum bo'lib turgan mo'min musulmon ahli islom birodarlarimizga yana o'z xizmatlarimizni yetkaza olishimizni alloh rahmon rahim zotdan so'rab qolamiz amin endi mana yahyo aka e, alloh qodir qilgancha dasturimizda e, savollarga javoblarni yetkazdik va undan keyin ham savollar bo'lishi tabiiy ya'ni tushunmagan joylarga savollar berishligi mumkin shuningdek internet saytimizda so'rovnoma hali ham davom etayotganini eslatib o'tamiz bu so'rovnomaga berilayotgan ovozlar bizni o'sha kelajakda qiladigan ishlarimizga e, o'z ta'sirini o'tkazadi inshaalloh alloh barakot bersin ishlaringizga va va bir tojikcha maqol bor qanday shunidan kay buvat monandi diydan ya'ni har qancha eshitish qachon ko'rishga teng kelar edi degan mazmunda mana albatta qo'limizdan kelgancha Alloh qodir qilgancha savollarga javob bergan bo'ldik ammo albatta har qancha biz javob berganimiz bilan har qancha eshitganlari bilan bir marta ko'rishchalik bo'lmas shuning uchun marhabo jihod maydonlariga ey yigitlar marhabo ey ummatning rijollari maydon sizlarni kutib qolgan kelsangiz albatta har qancha savollar bo'lsa javobini o'zingiz amaliy holda ko'rib topib borasiz. Endi siz ularga yo'l ko'rsatib, savollarga javob beruvchi bo'lursiz. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. Pokiston كالخيل كالليل كالريح كالموج Qarochi shahrida amaliyot bo'lib o'tgan. Natijada ikkita dushman o'lgan, shuningdek, hafta davomida o'zimizning Haybar Paxtunxo viloyatida bir amaliyot o'tkazilib, Allohning dushmanlaridan yana ikkitasi qatl etilgan. Afg'oniston Qandahor viloyatida bir mullo hukumat radiosida ishlashidan tashqari yana kufr istixborotiga maxfiy tarzda musulmonlarga qarshi josuslik qilgani uchun uni mujohidlar qatl etganlar. Yana Afg'oniston, Badaxshon viloyatida ziddi terror deya atalmish jihodga qarshi kurashuvchi idoraning qomondoni ketayotgan avtomashinalar karvoni pistirmaga tushib, mujohidlar o'qlari ostida 7tasi o'lib, yana 6ta shavozi yarador etilib asirga olingan. Poytaxt Kobulning shimolidagi Tagob mintaqasida harakatimiz mujohidlari Ansor mujohidlar bilan birgalikda afg'on kufr malaylarining harbiy karvonini pistirma olib hujum qilishdi. Erta tongdan peshingacha kechgan shiddatli jang davomida 7 askar o'ldirildi. Shuningdek, antiterror mujohidlarga qarshi bo'limi boshlig'i 6 askari bilan yarador qilinib, asir tushdi. Allohu akbar. Tojikistonning poytaxti Dushanbadan 26 kilometr janubda 5 bal zilzila ro'y bergan. Oqibatda 100 dan ortiq uy vayron bo'lgan. Allohning yuborgan bu balosi sababli yuzlab binolarga ziyon yetgan. Xabarlarga ko'ra, Vahdat qishlog'ida 104 ta uy butunlay vayron bo'lgan va 256 ta uyga ziyon yetgan. Falastin. Falastinda ham jihod davom etmoqda. 16 yashar o'spirin mujohid birodarimiz mukammal qurollangan bir yahud askarini bir dona pichoq bilan pichoqlab o'ldirdi. Suriya. Suriyada shu hafta mobaynida mujohidlar jihodiy amaliyot o'tkazib, dushmanning katta kampini fath qilishdi. Arabiston yarim oroli. Arabistonda ro'y bergan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'ldi. Saudiyaning rasmiy axborot agentligi 10-noyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, poytaxt Riyozda mehnat muhojirlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda bir saudiyalik va shaxsi noma'lum ishchi o'lgan. 68 kishi jarohat olgan. Riyoz shahrining Kambag'al Manfuha mavzesida shanba kuni tunda barrikadalar o'rnatgan isyonchilardan kamida 560 kishi hibsga olingan. Politsiya ularni tosh otganlik va odamlarga pichoq bilan tahdid qilganlikda ayblamoqda. Saudlar Arabistonining poytaxti Ar-Riyozning Manfuhah mavzeida barrikada qurib olgan bir necha 100 mehnat muhojiri yakshanba kuni politsiyaga taslim bo'ldi. 10-noyabrga o'tar kechasi u yerda muhojirlar va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Pirovardida 2 kishi nobud bo'lib, 70 ga yaqin kishi tan jarohati olgandi. Halok bo'lganlarning biri saudiyalik, boshqasi fuqaroligi aniqlanmagan xorijlik ishchi ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda ishtirok etgan muhojirlarning ko'pchiligini Habashistonliklar tashkil qilgan. 4 kun avval Manfuha mavzeida o'tkazilgan politsiya reydi chog'ida Habashiston fuqarosi o'ldirilgandi. Mana endi oqibati. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, joriy yil yoz faslida Afg'onistonda toliblar bilan bo'lgan to'qnashuvlarda o'lgan Afg'oniston armiyasi askarlarining soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 80% ga ko'payganini bildirib o'tdi. Shunga qaramasdan 12 yillik urushda orttirgan tajribasiga tayangan holda NATO kuchlari olib chiqilgandan keyin ham afg'on kufr kuchlari Afg'onistonda vaziyatni nazorat qila olishini bildirdi. Yana Pentagon ma'lumotiga ko'ra, joriy yil aprel sentyabr oylarida Afg'onistondagi xorijiy kuchlarning o'limi 60% ga kamayganini bildirib o'tdi. Lekin bu AQSh va xalqaro kufr kuchlarining talofatlari 60% ga kamayishini afg'on qurolli kuchlari himoyasi ostida o'zlarini qimmatbaho Afcharka askarlarini o'q o'tmas xavfsiz o'rinlarda saqlaganini Pentagon ma'lumotdan chetlatib o'tdi. Ya'ni sirni boy bermadi. Filippin rasmiylari Hay'an to'foni yopirilgan faqat bitta viloyatning o'zida nobud bo'lgan odamlar soni 10 mingdan oshishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Politsiyaning yuqori lavozimli zobiti Elmer Soriya aytganiga tayanib, axborot agentliklarining xabar qilishicha, Filippin markazida joylashgan Leyte viloyati rasmiylari bu ofat paytida 10 mingdan ziyod odam suvga cho'kib yoki vayron bo'lgan binolar ostida qolib o'lgan. Filippin markaziy hukumatı hozircha bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Ayni paytda Samar orolida 300 odam o'lgani va 2000 dan ortiq odam bedarak yo'qolgani rasman tasdiqlandi. Ey kofirlar, Allohning bu balosi sizlarga yana bir ogohlantirishdir. Endi mana e, dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tinglayotganlar bilan keyingi jumagacha Alloh nasib qilsa ko'rishguncha xayrlashib qolsak. Ha, shu bilan bugungi juma dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz ahli islom birodarlarni Alloh subhanahu va taoloning panohiga topshirib, yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Bugungi dasturimizni Mujohid Yahyo aka Hikmati va Mujohid Nusratulloh olib bordik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السير كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهدف هكذا تخرق بالرعب جدارا